toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Milí naši poslucháči, musím sa vám priznať s jednou vecou, poviem vám, ja som úplne vážne a seriózne, ja som sa vám chvíľku pohrával s takou myšlienkou, že vás dnes večer šokujem, však ak to je všetko vlastne šokujúce, tak <laughs> nech je to teda šokujúce poriadne. Ja som sa tak pohrával s takou myšlienkou, že vás ja šokujem, a teda nielen vás, ale aj môjho reláciového parťaka Vočka. A zvažoval som takú možnosť, že ja vám vlastne namiesto tej dnešnej hodiny vlka, ktorá sa má venovať tohto týždňovému samitu NATO v Hágu, že ja vám namiesto tejto relácie pustím rozprávku o cisárových nových šatách. Lebo vec sa má totiž tak, že po vypočutí tejto rozprávky, alebo opäto, skôr asi o, o opätovnom vypočutí, pretože predpokladám, že túto rozprávku všetci veľmi dobre chronicky poznáte, tak po takom opätovnom vypočutí tejto rozprávky by ste vlastne podľa mňa úplne presne vedeli, ako to vyzeralo v treťom najväčšom holandskom meste, do ktorého sa zlietli vojnové súpy tento týždeň zo Severoatlantické aliancie. A tá rozprávka Cisárove nové šaty a tohto týždňový summit NATO podľa mňa ehm, spolu tak neuveriteľne korešpondujú, až sa mi žiada povedať, že, že Hans Christian Andersen sa pri písaní tohto svojho svetoznámeho diela inšpiroval práve týmto militantným krdľom lokajov, ktorí sa v tom Hágu zlietli tento týždeň. Tak naozaj som zvažoval, že <laughs> ja vám pustím rozprávku a nič viac a po jej vypočutí končíme. Ale potom som si povedal, viete čo, že ale vlastne to bola škoda, lebo ak ja by som vám pustil len tie cisárové nové šaty, tak síce by ste zistili, ako to vyzeralo na tom samice, ale zároveň by som vás tým vlastne obralo množstvo smutno, úsmevno, šokujúcich informácií a udalostí, ktoré sprevádzali toto posedenie supov. Takže nakoniec rozprávka nebude, teda nie celá, nebude, ale e, dáme si dnes teda namiesto na rozprávky tvrdú realitu, neúprostnú realitu, Pravdivý príbeh, na konci ktorého sa zase raz dozvieme niečo viac o našej vlastnej úbohosti. Tak teda summit to. Summit, ktorý vôjde, nie podľa mňa, ale podľa asi viacerých komentátorov a pozorovateľov do dejín ako ten, ktorého vlastne jediným skutočným cieľom bolo nenahnevať jeho blahorodie z Božej vôle kráľa Spojených štátov amerických a prilahlých kolónií Donalda Trumpa I. Totiž všetci prítomní lokají, teda predstavitelia členských krajín na to vedeli, že tento monarcha, pán sveta, má proste blbú náladu. On sa nahneval ešte tesne pred týmto samitom e, v Hágu a rozhneval ho Izrael a Irán, ktorí sa mali chuť ostreľovať e, ďalej, hoci im to Trump vyslovene zakázal. A tak, keď ho tesne pred odletom na summit NATO oslovili novinári, tak e, z nahňavaného kráľa USA Donalda Trumpa vyhrklo. Citujem. Obe krajiny, teda, teda Irán a Izrael, obe krajiny už bojujú tak dlho, že kurva nevedia, čo robia. Tak toto, keď povedal Trump, to, keď to hnusné slovo použil, <laughs> nahnevaný, tak v tej chvíli milí naši poslucháči, bolo všetkým jasné, že Donald je fakt napálený. A od tohto momentu už vlastne išlo len o to nenapáliť ho ešte viac, lebo e, vlastne my ho potrebujeme, viete, my tu na západe ho potrebujeme a nemôžeme ho viacej nahnevať. On už je tak či onak nahnevaný, nesmieme ho viacej vytočiť. Takže keď Donald ešte pred odletom z USA predsedil cez zuby, že sa teší na všetkých dobrých priateľov v Európe a dúfa, že na samite NATO zažije pokojnejšiu atmosféru, než tá, pri ktorej musel čeliť tým veciam pri Iráne a Izraeli, tak e, bolo všetkým lokajom okamžite jasné, že musia jeho veličenstvu vytvoriť prajnú láskavú atmosféru, v ktorej eh, jeho výsosť zabudne na všetky tie trápenia, ktoré doteraz ležali na jej pleciach. Ako prvý sa tejto naozaj neľahkej úlohy neroz, nerozhnevať jeho veličenstvo <laughs> a práve naopak ho upokojiť. Ako prvý sa tejto neľahkej úlohy zhostil šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte, ktorý ešte deň pred samitom poslal Donádlovi Trumpovi oslavnú ódu na jeho majestát, v ktorej Rute píše, citujem, Pán prezident, drahý Donald, gratulujem vám a ďakujem vám za vašu rozhodnú akciu v Iráne. Bolo to niečo mimoriadne, niečo, čo sa nikto iný neodvážil nikdy urobiť. Sme vďaka tomu všetci vo väčšom bezpečí. Pán prezident, teraz smerujeme k ďalšiemu veľkému úspechu v Hágu dnes večer. Nebolo to jednoduché, ale máme od všetkých sľub 5%. Donald, doviedol si nás k naozaj, naozaj dôležitému momentu pre Ameriku, pre Európu a pre celý svet. Dosiahneš niečo, čo žiaden americký prezident po desiatky rokov nedokázal. Koniec citácie Marka Rutého. Kráľa Donalda, milí naši poslucháči, e, takto formulovaná správa samozrejme potešila a to tak veľmi, že si ju nenechal len tak pre seba, ale podelil sa s ňou na svojej sociálnej sieti. Tu treba povedať celkom vážne, že ten tón, ktorý zvolil Mark Rutte, ten úslužný, úbohý lochajský tón, ktorý ste teraz počuli, Eh, bol tak šokujúci, že Dokonca britský denník Guardian naozaj na chvíľu seriózne zapochyboval o tom, či je táto správa vôbec autentická. Ako sa žiaľ neskôr ukázalo, bola. Ešte pred, eh, alebo teda počas letu ponad Atlantik došlo k ďalšej, inak veľmi zaujímavej udalosti, kedy nevyspytateľný monarcha Donald Vyplašil nielen prítomných novinárov, ale aj lokajov dole na zemi, lebo akýsi novinár sa ho na palube Air Force One opýtal, iste tak ako, <laughs> asi opatrne, že, že či teda jeho veličenstvo stále stojí za článkom 5 zmluvy kolektívnej o, o, o kolektívnej obrane. To je ten slávny článok 5 NATO. Na čo mu Trump odpovedal, že citujem, to závisí od vašej definície. Existuje množstvo definícií článku 5. Tak toto, keď povedal jeho veličenstvo Donalda, toto sa dostalo do uší poddaného Marka Rutého, tak toto vyjadrenie ho tak šokovalo a vyplašilo, že pre istotu potom Rute niekoľkokrát na samotnom samite s takým tým priateľským úslužným úsmevom na tvári pripomenul, že pán Trump sa k záväzku ochrany členov NATO zo strany USA prihlásil. Citujem, prezident Trump jasne povedal, že Amerika zostáva odaná NATO. Potvrdil to dnes bez akýchkoľvek pochybností. Koniec citácie. E, pán Rúte nám toto ako je Amerika odaná článku 5 a NATO. E, pán Rute nám to na samite pripomenul viackrát, lebo viete, ako to je, že e, o čo častejšie to budete opakovať, o to väčšia pravda to bude. Ako s tým vtipom, že viete, že čím viac čiarok, tým viac zadidas. No, takže keď už sme pri tom Rutem nešťastný, nešťastnom, ako sme si už povedali, Donald Trump bol pred odletom na summit veľmi nahnevaný, použil dokonca vulgárne slovo. No a Rute ako správny podaný zrazu pocítil e, silnú neodolateľnú potrebu vyžehliť túto nepríjemnosť, ten vulgarizmus, vyžehliť túto nepríjemnosť za svojho pána a zastal sa ho na samite týmito slovami. Citujem. To viete, otec niekedy musí použiť tvrdšie slova, aby nastolil poriadok. Koniec citácie. No, tak povedzte, milí poslucháči, nie je to krásne, že otec Donald Trump, náš drahý otec, ktorý keď robíme my ako deti problémy, tak eh, on eh, musí použiť tvrdšie slova, aby sme zase naspäť, viete, poslúchali. No, tak otec Trump, <laughs> daddy, <laughs> Mark Rutte, autorom tohto výroku. No nič, ale poďme ďalej. Ako sme si už povedali, priorita číslo 1 znela nenahnevať Donalda Trumpa. A tejto priorite sa samozrejme muselo všetko podriadiť. Lebo, viete, no, jeho majestát mohol sa nahnevať, čokoľvek mohol rozbiť, roztrepať, tak bolo ho treba nenahnevať. A teda E, tomuto sa muselo všetko podriadiť, preto Mark Rutte e, predpripravil pôdu svojou oslavnou správou na adresu jeho veličenstva a zároveň potešil Donalda informáciou, že poddaní sú pripravení radosne a oddane navýšiť príspavky do zbrojenia, teda, pardon, do zbrojenia, do obrany na 5% HDP. Lebo ako dodal, opäť sme pri Markovi Rutemu, príliš dlho iba jeden spojenec, Spojené štáty americké, nie sú bremeno našich záväzkov. A to sa dnes mení. Koniec citácie. Ako to povedal, na to dobehol úslužný služobníček nemecký minister obrany Boris Pistorius okamžite pricupitá s dobrou správou za jeho veličenstvom Trumpom, že štátny rozpočet na rok 2025 ráta so zvýšením stavov o 10 tisíc vojakov a tisíc civilných zamestnancov. Citujem, budeme masívne investovať do Bundeswehru. Po 10 ročiach zanedbávania sa vynorili nebezpečné medzery, ktoré musíme uzatvárať. E, krása. <laughs> Vladimír Zelenský, na toho nesmiem zabudnúť v tomto svojom úvodnom slove, samozrejme, ukrajinský prezident tiež dorazil na summit. A keďže rozkaz znel jasne nenaštvať Donalda, tak aj on priložil ruku k dielu, ako vedel. Očividne mu už teda zrejme naveky ostane v pamäti tá hádka s Trumpom a jeho viceprezidentom Vásom v Bielom dome. Uh, Iste si na to spomínate, kedy mu okrem iného vtedy výtkli títo dvaja, že na stretnutie s prezidentom USA sa nevie ani len poriadne obliecť. No a tak, e, čo sa nestalo, nuž pán Zelenský dorazil tentokrát na summit NATO v obleku, tak ako si to jeho páni vo Washingtone prijali. Štandardný zelený mundúr nechal doma v skríni na Ukrajine, zrejme v nádeji, že keď bude poslušný a oblečie sa tak, ako si to monarcha z USA prial, tak eh, ho týmto iste poteší a hádam bude k nemu Donald aj zhovievavý. Napokon to ale teda nevyšlo. Oblek až tak nezabral, ako píše komentátor Karol Lovaš. Niečo z neho zacitujem. Po samite NATO v Hágu musel Zelenský definitívne pochopiť, že skončil. Aliancia mu ponúkla ďalšie sluby. Na tie nebola nikdy skúpa. Zelenský v Hágu vyplňal len úvodný kultúrny program. Za rokovací stôl partnerov sa ani, ani len nedostal. Zostala mu potľapkávania frázy. Politika funguje inak ako showbiznis. Fotografie sa rozdávajú na konci, nie na začiatku. Na tej poslednej zostane Volodymyr Zelenský smutný a sám, bez potlesku. Ako muž, ktorý uveril s ľubom, sluha národa, previedol krajinu od komédie cez drámu až k tragédii. Herectve je to nesporne obdivuhodný výkon širokej škály v politike ale je to pravý opak. Dobrý politik musí byť tak trochu hercom, ale nie každý herec môže byť dobrým politikom. Aj keď si oblečie na stretnutie s prezidentom USA slušivý oblek na miesto uniformy. Je to málo. E, tak toľko, milí poslucháči, pár slov od Karola Lovaša na adresu <clears throat> Vladimíra Zelenského, ktorý tiež pricupital na summit, ktorého hlavným cieľom bolo nenahňovať Trumpa. No a keďže, ako sme si už v úvode viackrát povedali, rozkaznel jasne nenaštvať Trumpa, za týmto účelom sa samozrejme posunula otázka Ukrajiny do úzadia. Dokonca sa to všetko vymyslelo tak, aby Zelenský nesedel ani len blízko amerického prezidenta, aby ho zbytočne svojou existenciou neprovokoval. Aj keď teda treba povedať pre objektivitu, že napokon sa predsa len títo dvaja pred koncom samitu e, na pár asi minút stretli a spolu poklábosili. No ale lokaji teda vyhoveli svojmu pánovi z USA aj v samotnom formáte samitu, keďže vedeli, že kráľa Donalda e, dlhé diplomatické rozhovory nudia a vie byť pre nich dosť nervózny, tak sa celá agenda zhutnila na jediné, jediné 2,5 hodinové rokovanie namiesto tradičných troch. No ale Opakujem, rozkaz znel jasne, nenahnevať Trumpa. Takže sme to zhutnili z troch na jedno, lebo vieme, že Trumpa to je to veci rozrušujú, tak aby sme ho nehnevali. No a lokaji priznávajú, že skrátenie mítingu a jeho zhutnenie na jedinú tému znížilo riziko, že by Trumpa naštvali a že by to vyvolalo nejakú roztržku. No a aby toho nebolo málo, tak e, Peto Lízači z NATO sa prispôsobili Trumpovi aj v otázke Ruska. Viete, to Rusko, ktoré je témou číslo jeden pre nás, však to tu počúvame stále, že to je existenčný problém náš Rusko, no tak e, aby nenahnevali Trumpa, <laughs> tak na samite pre istotu nepredstavili, nepredstavili žiadnu novú stratégiu proti Moskve. Lebo tak im to pošlepili ľudia z Trumpovho okolia. Im povedali, viete, ak ho nechcete nahnevať, tak ho proste s tou Moskvou neprovokujte. No tak e, lochaj boli ticho. <laughs> Vo vzduchu napriek tomu všetkému, ale vysela hrozba, že sa znudený americký monarcha otočí na opätku a odíde, tak ako to urobil nedávno na samite G7. Takže aby organizátori eliminovali vlastne túto hrozbu, tak oni nie len, že všetkomu prispôsobovali, písali krásne oslavné ódy na jeho adresu a podkladali sa mu, ale dokonca organizátori Donalda Trumpa aj zabavili, aby sa cítil príjemne. Za týmto účelom usporiadali pre neho golfový turnaj. Ubytovali ho na rozdiel od ostatných účastníkov, no však logicky, keď on je kráľ a oni podaný, tak hádam, nebudú spať e, spolu, tak na rozdiel od ostatných jeho ubytovali v kráľovskom paláci. Nuž, takto nejako, milí naši poslucháči, to vyzeralo tento týždeň v Hágu. A nič z toho, čo som teraz povedal, nie je vymyslené. Je to žiaľ Bohu holá pravda. Vyzerá to naozaj ako v tej rozprávke, len s tým rozdielom, že v tomto prípade, v prípade samitu NATO, sa nekonal taký ten štandardný rozprávkový happy end, ktorý znie v rozprávke takto. Pozrite, pozrite, Ale veď cisár je nahý. Nemá na sebe vôbec nič. Ale čo to rozprávaš, akože nemá ani Počuli ste ľudia, hlas neviniatra. Cisár je úplne nahý. To je to dieťa, práve že cisár nemá na sebe nič. ale tuším, to dieťa má pravdu. No naozaj, cisár je nahý. Ja. starého som nahý. Hm, ja som oblečený. Lenže všetci sú hlupáci. Nič nevidia. Alebo, že by som predsa len bol nahý? Musím sa tváriť, že o ničom neviem. Takto to vyzeralo, vážení poslucháči, na samite v Hágu, kde sa nenašiel nikto, kto by dokázal z plných plúc zakričať, že nie len kráľ Donald, ale spolu s ním aj celý slávny západ je nahý. Snáď jediný, kto sa o to aspoň pokúsil, bol maďarský premiér Viktor Orbán. Dobrý večer, milí naši poslucháči. Ja si myslím, že nás dnes večer čaká hodina vlka, akú sme už dávno nemali. Ja som vlastne, vo mne sa miešajú pocity hrozného smútku, hroznej hamby, ale s pocitmi neuveriteľného smiania sa, cez slzy, rehotania sa na tom, aký sme tu všetci blázni. A ten summit v, v Hágu, nám to vlastne ukázal úplne naplno a už to naozaj nevidel len ten, kto si ah, zakrýval oči cieľenia, aby to nevidel. No takže o tomto, o tejto hr hrôze, o, to, o tomto niečom strašnom, čo sa tam udialo, o tom bude naša dnešná hodina vlka, v rámci ktorej už vítam môjho reláciového kolegu Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA eh, z Plzne. Dobrý večer, Vočko, ti prajem. Děkuji za přivítání. Borisko, já jsem si to dneska děsně užíval, ten tvůj začátek. A klidně můžeš pokračovat dál, až, až do, do půl jedenáctý. Já, eh, já i <laughs> mm, posluchači se budeme při tom královsky bavit, jestli tam máš nějaký další díly, tak jsem s nima, <laughs> protože, protože za mě to bude lepší než všechno, co můžeme říct, eh, jako až, až nasadíme tu normální notu, na kterou já jsem zvyklý. Jo. To, to, to už budou jenom nudné řeči teďko po tom tvým vystoupení. Eh, čili zdravím tebe, Zdravím všechny naše věrný eh, posluchačky a věrné posluchače Slobodného vysílača, hodiny vlka zejména. Uznejte, že ať už jsou na země kouli kdykoliv. uznejte, že tohle, co předvedl Bolísek, eh, nemělo sebe menší chybu. A já mu teďko zatleskám a zatleskejte mu doma taky, jo ja ti ďakujem, Vočko, ale ja si myslím, a. že ak mi tlieskaš, tak to, ten potlesk nepatrí mne. Akože, vieš, že tlieskaj Markovi Rutemu, tlieskaj e, nemeckému ministrovi, Nebudu. tlieskaj ne, ne, Trumpovi. Ne, ne, ne. Toto sú tí, ktorí sa o túto ne, zábavu postarali. Ne, ne hele, e, já bych tomu vytknul jednu věc. Donald Trump je jediný z těch, co si jmenoval, který si ten potlesk zaslouží, protože ta pohádka s těma císařovými novejma šatama ta e, úplně nesedí. Ta sedí na ty, na ty e, ne na císaře. Císař nebyl nahej. Císař dostal všechno, na co si ukázal, tak se všichni mohli, mohli přetrhnout, aby mu to dali. Víc to sám říkal, ten nebyl nahej, e, ten nebyl ujišťovaný, že, že je oblečený, aby, e, aby si nezadali. Ne, ty se mohli přetrhnout v tom, aby se mu vetřeli. Eh, já jsem měl pro tebe připravenou otázku, která už není momentálně až tak aktuální, ale já to přesto zkusím. Zkus eh, dvěma slovama popsat eh, to jednání v Hágu, ten summit na to. Který dvě slova tě napadne? Neskutočná hamba. Dobře, tak já mám, souhlasím, ale já mám dvě, dvě jiný. Servilita a podlézavost. Jistě, ano, jo? ano, ano. Jo? Servilita a podlézavost. A to není, to není o tom, eh, to není o Donaldu Trumpovi. Donald Trump nikomu servilní nebyl. Donald Trump e, nikomu nepodlézal. No vieš čo, ja, ste, ja, ja, ja prepáč, že ti do toho trošku skočím a áno, ja toto všetko, čo hovoríš, na jednej strane sedí, ale na strane druhej. Ja, vieš, ja si fakt myslím, že Donald Trump je ten nahý císar. Lebo, poviem ti to tak, keby, keby bol môj kamarát Donald Trump, že by sme sa spolu kamarátili a mal by som na neho telefónne číslo a vedel by som, že mi telefon zdvihne, tak by som mu teraz zatelefonoval a povedal by som mu, počúvaj Donald, však sme kamaráti, roky sa poznáme, vieš, ty si si to možno nevšimol, ale vieš, oni tí ľudia, ktorí tieto veci okolo teba robili, ťa majú za totálneho idiota. Vieš, ale že za totálneho idiota. A to je moja vlastne otázka na teba, Vočko. Vieš, keď vravíš, že Donald Trump predsa nie je nahý, on dosiahol všetko, čo chcel. Áno, áno, to, to všetko sedí. On dosiahol to, čo chcel. On stade odišiel šťastný, má prís, prísľub 5% HDP, všetci sa mu hádzali pod nohy. Ale vieš, to je tá moja otázka, že ten Donald Trump, on to proste nevie, lebo mu to napríklad tá jeho blbá povaha, lebo on má proste blbú povahu, je výbušný, vznetlivý, nadutý, namyslený. Jemu to tá blbá povaha proste bráni v tom výhľade vidieť, že keď s tebou ľudia takto jednajú, tak ťa majú za idiota. Alebo, alebo to môže byť tak, že to vie, vidí a jemu to fuk lebo, a poviem to na takom, takom možno blbom príklade, dúfam, že sa nikto neurazí, ale sú takí chlapí, ktorí keď ich prestane ich vlastná manželka <laughs> doma baviť, tak si nájdu frajerku a veľa razy je to tak, že E, taký, taký chlapík, ktorý má veľa peňazí, si nájdu mladšiu frajerku, ale ona naozaj ich nechce, ona chce ich peniaze, alebo ich auto a niečo. a je s nimi, ale keby bola úprimná, tak by povedala, vieš, že však on je odporný, starý idiot, chlípny, ja ho neznášam, ja, ja musím zapchať si nos, keď som s ním, ale budem s ním, lebo, lebo mám z neho nejaké benefity. A sú takí chlapi, ktorí toto nevedia, oni si naozaj myslia, že tá žena je s nimi preto, lebo ich ľúbi. A potom sú takí chlapi, ktorí povedia, že vieš čo, viem, hej, je to tak je, a je mi to jedno, no, mne ide o to, aby som mnou bola, bodka. Hej? Čiže ja si myslím, Vočko, že to, čo predvedol Ruté a všetci, všetci tí ostatní lokají, tie úbohé existencie, ktoré sa tam zlietli, ja chápem, že to robili za účelom že ako nenahnevajme ho, dosiahneme všetko, čo potrebujeme. Vieš, ale keď takto jednáš s človekom, keď mu napíšeš takýto list, takúto správu, ako napísal Rute Trumpovi, tak si myslím, že tebe by bolo jasné, že si z teba ten Trump, e, že si z teba ten Rute, že ťa má za idiota, že ťa má za hlupáka, že s tebou jedná ako s debilom, ktorému treba napísať pekné slova, lebo ty si tak sprostý a hlúpy a naivný, že tebe len pekné slova ako na prvú signálnu a ty hneď budeš reagovať a splníš, čo si oni zaželajú. Čiže vieš, ja by som proste, a, a končím, prepad, že som teraz dlhý, čo hovorím, ale ja ke, naozaj opakujem, keby som bol teraz kamarát s, s Donaldom Trumpom, tak mu poviem, Donald, vieš, že títo ľudia ťa majú za hlupáka a povedz mi len úprimne, ty to vieš, všimol si si to, že s tebou jednajú ako s idiotom, a je ti to jedno, alebo to ani nevieš, že s tebou jednajú ako s idiotom. Lebo ak to nevieš, že s tebou jednajú ako s idiotom, tak ti hovorím, že to tak je. Ak to nevieš, tak si ako ten, ako ten nahý cisár. Takže preto na Trumpa podľa mňa táto rozprávka sedí. Borisku, já s tebou nemůžu souhlasit. E, když s někým jednám jako, ako s lupákem, tak musím mít nějaký plán, e, proč, e, jak s ním budu jednat. Ten plán eh, byl zřejmě teda splněný, hlavně Trumpa nenaštvat a dostat ho do dobrý nálady. Ale to všechno dělám z, za nějakým účelem, abych z něj něco vyrazil. Tak mi řekni, co díky té servilitě, tomu lezení do análu, ti, kteří mají Trumpa za hlupáka, z nej dostali. No to, to že háku. Donald Trump, tak čítam oslavné ódy v mainstreame na to, tak objektívne, mainstream je šokovaný. Tu, tu sa zhodneme, mainstream je šokovaný rovnako ako alternatíva <laughs> nad tým, čo títo lokaj predviedli, ale aby to zase neznelo zle, mainstream oslavuje, že Donald Trump nezaradil spiatočku a ostáva s nami v NATO lebo ako pri jeho nevypočítateľnej výbušnej, ja neviem akej povahe, hrozilo, že Donald Trump tie Spojené štáty vyvedie z NATO. No tak, no tak čo sme dosiahli? My sme všetko odsunuli, Ukrajinu, Rusko, všetko, 5% dáme na HDP, všetko urobíme, všetko, všetko, aby sme ho len udržali v NATO a tento cieľ sa podaril, Vočko. Takže toto je odpoveď pre teba, že čo sa podarilo? Podarilo sa Trumpa udržať v NATO. Tak já se tě zeptám dál. A na jak dlouho, Borísku? Na jak dlouho jsme udrželi v NATO? No, <laughs> neviem, lebo no. Pri, pri Trumpovi no, no, no nikdy vidí. nevieš. Však, však a... buď na dlho, alebo do, do budúceho týždňa. To, kto to vie? No, vieš, no tak ano, no, no, teraz ano, znel ano. rozkaz teraz ho udržať v NATO. Teraz sa to podarilo. Tak otvárame šampanské, no kdy, když, když se takhle, takhle šíleně strapním, jo. Já tě přečtu, přečtu, mám před sebou otevřený článek z Figara a tam e, Figaro nade, nadepsal svůj článek, který je bohužel teda placený. V něhož se nedostanu. A e, ten, ten nadpis zní Hák se stal arénou všech podpantofláků v čele s Rutem. A Figaro je naprosto, eh, to je jedna z nejprestížnějších tiskovin na celém světě. V Evropě a ve Francii určitě. A ty mluví o panto, eh, o podpantoflácích, jo, v čele s Rutem. Čili za mě tahle trapná exibice, ponížující exibice, ta negarantuje Evropě vůbec nic. A přidám k tomu jinou informaci, která nesouvisí eh, s NATO a nesouvisí s tím summitem v Hágu. Ale e, pokračují jednání o e, obchodní dohodě mezi Evropskou uní a mezi Spojenými státy. A zatím to teda moc nevypadá, že by se dohodli. A e, výsledkem toho je, že včera bylo oznámeno, že Spojené státy a Čína s definitivní platností uzavřeli obchodní dohodu. Dneska bylo ve zprávách, že do sedmi dní eh, nebo že Trump ukončil jakýkoliv jednání o obchodní dohodě s Kanadou a že eh, do sedmi dní oznámí taxu, kterou bude proclívat kanadský zboží. A eh, dneska přišla zpráva, že Evropská unie eh, vyjednává teda se Spojenými státama, ale že ty jednání dozdřou a že Evropa se připravuje na všechny scénáře. Eh, což v jednoduché eh, češtině, tak jak já to chápu, dokud ty jednání pokračují, tak eh, dokud jednání pokračují, tak se, tak se říká, že se jedná a když to aspoň trochu jde, jak se řekne, že, že jsou pozitivní signály, nebo že to je na dobré cestě, anebo se o tom mlčí. Ale když tě řeknou, že se připravou na všechny, na všechny eventuality Evropská unie, tak to znamená, že ty jednání drhnou. Jo? Čili Evropa E, já to dám teď do kontextu. Trumpa jsme udrželi teda jako v dobré, eh, v dobré náladě a on eh, bude hodný a, a nerozlobí se na nás, ten přísnej taťka, ten na nás nerozlobí. Ale v tom, co Evropu musí trápit především, když teda se zavázala k těm zvýšeným neproduktivním výdajům, tak by mělo být, aby fungovala její ekonomika, protože jak to jinak chceš pokrejt. Jo? Ani, eh, I když ta ekonomika bude fungovat tak jako doposavat, a pokud budou cla, tak budou fungu, bude fungovat hůř. I kdyby fungovala jako doposavat, tak na to nemá Evropa. Nemá na ty výdaje. Jo? No a Tady jim Trump neuhnul ani o milimetr, jak se zdá naopak, asi jim utahuje kyslík. Takže, Borísku, já si myslím, že, že Evropa se znemožnila, Evropa se strapnila, <clears throat> Ev Evropa se zavázala eh, k zadlužení ještě většímu, než kterým je. Hmm. A Trump je ten, ten, který sedí v Air Force One, a čím lejnek a, a říká si, to jsou ale debilové. No, jo? A kouzí u toho doutňas. To sedí, tu ja s tebou budem absolútne súhlasiť. Samozrejme, že sme nič nedosiahli. Samozrejme, že to je banda úbohých lokajov, ktorí sa mu podkladali a nič, nič nedosiahli. Ja som len tým chcel povedať, Vočko, poviem to inak. Eh, a bavíme sa stále o tom, že ja chcem povedať, že aj Trump je tlk. Uh, lebo a, a dosiahol svoje, však to, to o tom potom, ale že, vieš, poviem to takto, že ja som naozaj presvedčený na 100%, že keby si ty bol na mieste Donalda Trumpa a nejaký rúte ti pošle deň predtým takúto správu, tak u teba nevzbudí pocit takého potešenia, že sa s touto správou podelíš so svetom a prídeš s úsmevom a tešíš sa, že o, ako ťa ten, Trump, e, ten Rute obdivuje a všetci tí lokaji, ktorí by sa ti hádzali pod nohy, tak predpokladám a ja naozaj na 100% som si istý, že by si v nejakom momente povedal, že ako prestante, prestante so mnou jednať ako s hlupákom, prestante ma urážať a začnite sa správať ako normálni ľudia. Dobre? A prestante si myslieť, že keď mi tu napíšete nejakú správu o tom, aký som úžasný, tak vás budem poslúchať. Vieš, a ja, ja si myslím, že takto reagujú normálni ľudia, ale Trump, a preto ja tvrdím, že Trump je nahý, lebo myslím si, že Trumpova povaha mu bráni toto takto vidieť. On dosiahne svoje. Dosiahne to preto, lebo je prezident Spojených štátov, je to proste najsilnejšia krajina, neviem čo, tak on dosiahne svoje. Ale ja verím v to, že on je naozaj akože on je naozaj potešený, že sa mu takto klaňajú, že ho takto, s ním takto jednajú. Ja keby som s ním, opakujem, telefonovala, poviem mu, že počúva, ale že to, že ti to Rute takto napísal, chápeš, že ťa má za hlupáka? tak by mi podľa mňa Donald Trump povedal, že nemá ma za hlupáka, on ma obdivuje, veď on to napísal v tej správe. Vieš, preto ja vravím, že Trump je cisár, ktorý je nahý, lebo, jeho, lebo má sprostú povahu, hlúpu, uh, takú, takú, takú, že proste obdivujte ma, milujte ma a, a, a môžeš ho oblbnúť v tomto smere. On, ale opakujem, oni ho neoblbli nijak akože prakticky. Prakticky nič nedosiahli títo chudáci. Ale Trump je pre mňa nahý preto, lebo on verí tomu, že ho obdivujú. To som chcel povedať. Borisko, Borisko, já si myslím, že ne. Protože z Trumpova okolí eh, opakovaně unikly zprávy, že Trump Evropany pohrdá. Jo. Trump Evropany pohrdá. On má samozřejmě rád pompéznost, takový ty, ty Američani, eh, co já jsem slyšel, tak eh, rádi přehánění, tak u Trumpa je to, eh, to zdůřelo, jo. Tady, tady ta, ta záležitost toho, toho, té pompéznosti. Ale jestli jsou zprávy, které já jsem četl, že Trump pohrdá Evropany, no tak ho ne, nemohli oblbnout. To, to, má to rád, má to rád. A e, ale že by, že by Evropanům věřil, nebo že by, že by se jich vážil, e, nebo že by e, k ním cítil nějaký respekt, tak to ani náhodou, to vidíš, to vidíš s těma clama, Teď, e, eh, to, to je jiný případ téhož. To, to, co se odehrálo v tom Hágu, jak mu všichni podlejzali, tak Trump vůči Evropě od té doby, co nastoupil, tak byly minimálně tři kola celních eh, přirážek. Jednou to byly automobily, pak to byl hliník a železo a pak to bylo univerzální desetiprocentní clo. A Evropa se vždycky natřásala, jak na to odpoví a tak, jo, jak eh, čechrali si peří. Já jsem tady prohlásil, a je to, je to v archivu, že Evropa na to neodpoví. No a do dneška teda neodpověděla. Ona, ona asi bude muset, E, jestli se nedohodnou, tak Evropa bude muset nějak odpovědět. I když e, znova konstatuju, že nemá v podstatě jak. Protože služby sama asi nezatížíš, ty se objednávají napřímo, tak to asi nepůjde. Zatímco zboží jako automobil nebo, nebo jako skotská whisky, tak to samozřejmě zatížit lze Cle, to je matatelný produkt. Tak já jsem zvědavý, co ta Evropa bude dělat a oni, oni se před ním válejí v prachu. A kdybych já měl Rutého, Rutého eh, jako parafrázovat to co, to, co říkal, to je v jednoduché češtině, tak, bych, eh, tak by ten jeho eh, tweet vypadal takhle. Donalde, buď tak, buď tak laskav. Ležím tady před tebou, vymoč, vymoč se na mě. A kdyby náhodou se močit nemohl a potřeboval hmm. Eh, si jít na stolici, tak buď tak hodnej vykonej na moje prsa a ja si to rád, eh, rád rozmažu po celém těle. No, ano, ano, ano, jo? presne. Tak, tak, takhle, takhle, takhle jsme to dopracovali. No. A když už jsem urutem, tak můžeš přičíst ještě jednou to jeho la, laudácio, protože mm -hmm. já tady mhm. mám něco nachystaného. Počkaj, idem, idem, to po, idem to pohľadať. Už to tu hľadám, sekundu mi daj. Pán prezident Drahý Donald, gratulujem vám a ďakujem vám za vašu rozhodnú akciu v Iráne. Bolo to niečo mimoriadne. Niečo, čo sa nikto iný neodvážil urobiť. Sme vďaka tomu všetci vo väčšom bezpečí. Pán prezident, teraz smerujeme k ďalšiemu veľkému úspechu v Hágu dnes večer. Nebolo to jednoduché, ale máme od všetkých sľub 5%. Donald, doviedol si nás k naozaj, naozaj dôležitému momentu pre Ameriku, Európu a celý svet. Dosiahneš niečo, čo žiadny iný americký prezident po desiatky rokov nedokázal. <laughs> Tak. Jo, ja, ja, se, ja, sa, ja som si to ja sa, Vlčko, sám tenhle. Počuva, hneď, no. hneď reaguj. Ja sa ti hambím ako peske, toto musím čítať. To je niečo tak trapné, to je niečo tak úbohé, a teraz si predstavujem tú scénku, ktorú si povedal a ona sedí neskutočne presne. Je to presne tak. Drahý Donald, vymoč sa na mňa, ak ti to nestačí, kľudne aj, aj viac a rozmaž to po mne. Som tu na ne, to. On si to rozmaže sám, sám pozor. Sám aj sám si to rozmaže. To je, akože toto, toto vôjde do, do histórie, toto sa budú deti raz v školách učiť, čo sme tu boli za blázni, za šialenci, čo, čo to tu viedlo nás, za hlupáci nenormálni. Akože to, ja, ja, ja to preto teraz takto pripomínam, lebo ľudia naozaj, že uvedomte si, že čo to tu za máme za šialencov. Tak prepač, Vočko, pokračuj kľudne ďalej. No a ja som chtěl zámierne aby to měli posluchači v živý paměti, protože když jsem si dělal přípravu na dnešní večer, tak mě napadlo eh, položit umělé inteligenci dotaz, jak, eh, jaký procento HDP vynakládalo Nizozemsko po dobu premiérování Marka Ruteho na zbrojení. A umělá inteligence mi odpověděla. Mark Rutte byl premiérem Nizozemska od roku 2010 do roku 2023. Během jeho vlády se výdaje na obranu postupně zvyšovaly ale Nizozemsko dlouho zaostávalo za cílem na to vydávat 2% HDP na obranu. A e, dál píše, zde jsou přibližná čísla ročních výdajů na obranu jako procento HDP v období jeho vlády. No a začíná to rokem 2010, kdy Nizozemsko vydávalo, poslouchej, 1,4. V roce 2014 to bylo 1,2 v roce 2018 to bylo 1,3, v roce 2020 to bylo 1,4, v roce 2022 to bylo 1,5 a když končil v roce eh, 2023, tak to bylo 1,6 HDP. Jo? Čili eh, ani v, v roce 2023, kdy, kdy už rok zuřila válka na Ukrajině, tak se Nizozemsko ani na dostřel eh, dalekonosným dělem nepřiblížilo ke dvěma procentům. A tomu šéfoval Mark Rutte. Stejný Mark Rutte, který dneska eh, velebí Donalda Trumpa, že donutil členské státy na to vydávat na zbrojení 5%. Tak aspoň vidíš, co to je, co to je za řečeno e, slovy klasika, odpornou lidskou bytost, které, která je schopná eh, takhle zalebit Donalda, eh, Donalda Trumpa, ale když sám měl tu výkonnou moc a měl stejné hodnoty, zastával stejné principy a věřil, věřil eh, tomu, čemu věří Donald Trump, tak vydával z těch 5% e, jednu tretinu. Tak vieš, ja, ja si viem predstaviť, že on keby tu teraz to tam je... sedel, tak ti povie, že áno, už bol konflikt s Ruskom, ale o, bolo pred o, ofenzívou letnou a verili sme, a neviem čo, že Ukrajina vyhrá, a neviem čo, odtedy sa to zmenilo, však aj pán Trump povedali, že sa vymkla spod kontroly táto situácia, čiže v tej dobe, skrátka, dobre, Vlčko povedal by ti, v tej dobe, keď som presadzoval 1,6%, sme nevedeli, ako sa svet posunie nebezpečným smerom, navyše máme tu Irán, e, neviem čo, neviem čo, všetko by to pospomínal a povedal, ja som preto dnes za, 10, za 5%, lebo proste svet je nebezpečnejší, ako bol v čase, keď som presadzoval 1,6. No, a já bych mu na to řekl, pane Rute, víte co, tak e, tyhle zkazky děte vyprávět nikam do jeslí, protože v mateřské školce by vám nevěřili. Neboť e, stejný Donald Trump, který ho vy velebíte, říká, že kdyby býval byl prezidentem, tak žádná eh, rusko-ukrajinská válka by vůbec nevznikla, že by to byl zařídil a dokázal, eh, že hloupé války se nevedou. A vy byste, kdyby, eh, a Donald Trump má podle vás pravdu, je to ten největší borec na planetě, když ho takhle chválíte, tak vy byste v takovém případě dál seděl na 1,6 HDP, na výdajů na zbrojení za Holandsko a Donald Trump by stejně požadoval těch 5%. A pak byste neměl to, neměl to Rusko, tak víte co, jděte, jděte opravdu do těch jeslí to vykládat těm jmínům, eh, co, tam, eh, co tam jako opatrovávají, protože ty vám ještě můžou věřit, ale nikdo jiný. Dajme teraz bokom Trumpa, že už nech jaký je, hej, že či je nahý alebo nie nahý. Poďme sa možno naozaj trošku pristaviť pri tých, pri tých lokajoch, lebo ono sa to nezdá, že to je dôležité, ale ono je to naozaj dôležitá otázka. A v tomto smere máš absolútnu samozrejme pravdu. Oni naozaj nedosiahli nič že vieš, tam sa treba naozaj akože zamyslieť nad tým, že prečo toto oni vlastne spravili. Prečo táto odporná podliezavosť, ktorá bola tak odporná a tak viditeľná, tak proste zjavná, že si vyslúžili kritiku od ich vlastných. Však ja som pozeral tie komenty mainstreamu a on sa nad týmto čuduje tiež. Ten mainstream je proste kritický k tomu, že tie, tie názvy tých článkov sú, že proste celý, celý ten summit bol o tom, ako nenahnevať Trumpa. Čiže tam akože, že, že skúsme obísť ako nejaký, a ona sa to ťažko pri tejto téme robí, ale skúsme nebyť sarkastický a tak, ale že vážne sa nad tým zamyslieť, že prečo to títo šialenci urobili, že uh, vieš, možno by dávalo význam, keby sme sa na to pozreli, že ja tak chcú teraz tie cláne ako dohodnúť s tým Trumpom, tak si mysleli, že keď teraz budú na neho dobrí a vlastne všetko vyškrtnú, kde by sa mohol nahnevať a treba, aby si do nich utrel nohy, tak sa, sa podhodili pod neho. Ale že to urobili za účelom toho, aby povedzme na nás neovalil vysoké cla, tak bude to odporné, bude to úbohé a bude, bude to mať aspoň nejakú, ako keby nejakú zadnú logiku, že aha, tak dobre, že preto to ste tak, takýto lokají. Alebo vieš, že aspoň by to malo niečo, ale zrejme ani toto za tým nie je. Nič nedosiahli pri Ukrajine. My, my proste počúvame naozaj roky, rokúce tu na, že, že Ukrajina je proste, že kľúčová vec, ako Ukrajina keď padne, tak hádam, nikto nepochybuje o tom, že zajtra sú Rúci v Berlíne. Čiže my v tejto chvíli na každom samite a všade možne musíme robiť všetko preto, aby Ukrajina nepadla a oni teraz šokujúco toho, toho, toho Zelenského naozaj vysunú niekam preč tej miestnosti, ani tu teraz nezavadzaj, neotravuj. Čiže zrazu ani Ukrajina nie je dôležitá. Proste aj tá išla bokom. Dokonca to Rusko, ktoré ohrozuje naše hodnoty a všetko, čo je nám sveté, tak dokonca ani, ani voči Rusku my ne, neprezentujeme nejakú novú stratégiu, nič, lebo ešte aj to by to Nalda nahnevalo. Naopak, nič sme, ne, akože naozaj, že nič sme nedosiahli, ešte naopak pribehneme ako takí malí žiačikovia s radosťou za pánom učiteľom, že a pozrite, ale tých 5% sme schválili, ako ste si prijali. A teraz naozaj, že, že zdržme sa nejakých tých sarkastických, lebo ono je to ťažko ne, nebyť proste sarkastický pri týchto hlupákoch, ale že fakt, že, že naozaj skutočne, že, že čo oni vlastne, že čo oni vlastne týmto sledovali? Že o čo im vlastne išlo? No, to je zcela doznačný udržet, udržet Spojený státy na své straně, protože... Eh, protože no ale co to znamená? Znamená, znamená to udržať to, Spojené štáty na našej strane? Však sú oni na našej, či nie sú, či čo, ako? Ne, nerozumiem. Eh, pokud jde, pokud jde o vojenskou alianci, tak samozřejmě jsou. Jenomže jim nejde o vojenskou alianci, im jde o jejich osobní existenci. Eh, prostě oni chtějí udržet Eh, Donalda Trumpa u, eh, u války na Ukrajině, tak aby zaujal tvrdý postoj vůči Rusku. Protože už zjistili, že samotná Evropa není dost bohatá, aby Ukrajinu financovala, nemá dostatečný výrobní kapacity, aby dodala nutné zbraně a není dostatečně vlivná, aby e, otočila kolem dějin e, v tom konfliktu. Jo. Oni spolehají dneska, e, že Eh, řečeno stručně jednou větou, pokud se nezapojí Spojený státy, tak jako za Bidena, jako jednoznačný člen protiruské koalice, tak Ukrajina je odsouzená k porážce. A když padne Ukrajina, tak všichni pochopí i v jejich zemích taková ta, ta smečka, která, která tleská jejich politice na Ukrajině, tak e, i ty pochopí, že se lhali že celá ta válka a podpora západu byla nesmyslná. No a budou se hledat viníci. A my v Česku ukážeme na Fialu. Že jo? To, to jako jinak, jinak nemůže být. A na jeho vládu. Eh, vy na Slovensku na Fica ukazovat nebudete, protože ten, ten v tom nejede, ale eh, všude jinde v Německu budou ukazovat na eh, Šolce, budou ukazovat teďko na Merce, Ves v Británii, na Eh, Starmera a jeho předchůdce jo, ve Francii, na Macrona. No a tihle, tihle všichni mají bytostný strach z toho, že se to stane a tím skončí do 24 hodin jejich politické kariéry. Ano. Protože voliči, voliči si řeknou, ty šílený, šílený výdaje jsou s tím spojený. Ty hekatomby mrtvých na ruské i ukrajinské straně. Ty máte všechny na svědomí vy. A co z toho máme my tady? Takže, takže e, vědí, že na tohle, aby se tohle nestalo, tak na to potřebují Spojený státy. Jo. To, je, to je smyslem, nic jiného. A dokonce, dokonce jdou tak daleko, že kvůli tomu, aby dosáhli tenhle osobní profit, tak e, jsou ochotni se dál zadlužit. My nemáme peníze. Kolektivní západ nemá peníze, když si odmyslím pár zemí, jako je Estonsko, Bulharsko. Jo, Bulharsko. To jsou dvě země, které jsou mimořádně nízko zadlužené, ale jinak Francie, Británie. Teďko Německo, e, Německo na tom bylo poměrně dobře. Tak teďko už nebude, protože se, ma, e, se chce masivně zadlužovat. E, Spojené státy jsou taky zadlužený tam opravdu hrozí eh, to, že spadne ta dluhová hora a zabije to eh, finance celého světa. Jo. Čili kolektivní západ nemá peníze a my se jdeme zadlužit. Jo, oni nám ještě půjčí, eh, zatím nám ještě půjčí, ale bude se, někdy se to bude muset splácet a nikdo neví z čeho. Ale oni jsou ochotní tohle všechno udělat v rámci svého politického přežití. To, to, to, to, áno, a to, to som chcel, aby tu zaznelo, lebo ja som sa nad týmto naozaj tiež tak akože zamýšľal, keď, keď skutočne človek sa na chvíľu odosobní od tých vecí, že je mu na zvracanie z týchto ubožiakov a pozrie sa na to tak, že pozerám sa na ľudí, ktorí to tu vedú a, a chcem akože zistiť, že čo, čo oni vlastne teraz spravili. Ja som nad tým rozmýšľal a mne to vyšlo presne len tak, ako teraz ty hovoríš. Vravím si, však to nemôže byť o ničom inom. To, nie, to v skutočnosti nebolo o záchrane Ukrajiny, lebo keby to bolo o záchrane Ukrajiny, tak predsa neodpracu Zelenského z očí Trumpa. Však oni ho odpratali, za, zavadzal. A, a, keby to bolo o Rusku, tak predsa budú mu to Rusko nejako pchať tam pod nos, síce, síce ho budú chlácholiť, ale, ale niečo skúsia s tým Ruskom. Neskúsili nič. Tak vrajím si, tak nejde o Ukrajinu im, nejde im v podstate o Rusko, podstate, čo, čo som nejaké veci si tak ako skúsil, že či o toto tak ani nie, o nič, tak vravím, na konci dňa mi ostalo akože hrôzo strašné zistenie, že oni vlastne majú osobnú motiváciu. O to ide o nich samotných, o nich, aby oni prežili. Že proste toto všetko, čo sme v Hágu videli, je v skutočnosti cielené na to, aby sa oni udržali pri moci aby oni boli tí, ktorí nejakým spôsobom uchlácholia Trumpa, ne, ne, ne, presne tak, ako si to teraz popísal. Ale že vo výsledku na konci dňa vám vyjde z tejto rovnice len, že rovná sa naše politické prežitie. Jo, Borisko, já mám na tebe taky otázku. Jo. My, e, teď jsme si popsali, proč evropští papaláši, kolektivně západní, eh, jednali tak, jak jednali nechtěli, ty nedosáhli nic pro Evropu. Ty celní jednání, ty, ty eh, podle mě nevypadají vůbec dobře. Jo. Ale teď je eh, ta, tahle mince má druhou stranu. A eh, to bude moje otázka. Proč Spojené státy trvají na tom, aby Evropa vydala těch 5% na to zbrojení? Zkus na to odpovědět. No, ja by som <laughs> odpovedal tak, ako sme sa o tom bavili. E, počkaj, to nebolo s tebou v relácii, nie, to som mal, to som mal inú reláciu a púšťal som v nej, ja bá, to bolo tu, keď som púšťal Petra Marmana a hovoril tam spred tých desiatich rokov o, o likvidácii predpolí Číny, a hovorili, to sme pri tej téme Iránu spomínali, že proste toto všetko, čo sa deje, že to nie je len tak pre nič za nič, ale že proste odpálime Irán, odpálime Rusko, lebo že v skutočnosti ide o Čínu. A, a toto všetko sú predpolia Číny, ktoré keď zlikvidujeme, tak sa dostaneme k hlavnému nepriateľovi menom Čína. Čiže ja by som ti na to odpovedal tak, a to by vlastne korešpondovalo aj s tým obrázkom, ktorý si vlastne vyhodil k dnešnej téme, že teda ten, ten, ten, ten žobrák o tej, o tej palici, s výkrikom na Peking, že a tlačí ho tam ten Trump, no tak ten obrázok je veľa vravný a on proste podľa mňa odpoveda na otázku, ktorú mi kladieš. No lebo Peking. E, ano, já jsem e, měl připravit takhle. Já bych si byl přál jinou odpověď. Odpověď ve smyslu, no e, Kolektivně západní papáši nám tvrdí, že to je, že to je přece kvůli Rusku, že, že Rusko je to nebezpečí a že, že to Rusko musíme odstrašit tím zvýšeným zbrojením. Jo. Ne, ono to, je, ono to je doopravdy kvůli Číně. Ona se tam měla projednávat totiž eh, ještě jedna věc, na kterou nebylo dost času, nebylo dost času Eh, protože Trump si nepřál dlouhý jednání. Nechtěl tři, chtěl jenom jedno, tak mu vyhověli. Měl se tam projednávat strategie působení eh, paktu NATO do roku 2030. Tak jak, tak, jak byla, nebo potvrzení té strategie, tak, jak byla eh, připravená na samitu NATO před čtyřmi roky. Jo? A bylo, to, bylo to v Madridu, myslím, a já jsem na to reagoval tehdy, je to přesně čtyři roky, a já jsem na to reagoval tenkrát na kose, eh, na kose eh, speciálním článkem, který měl titulek Summit na to, co vlastně sděluje světu obecně a České republice zvláště. A eh, tady z toho zkusím přečíst eh, přečíst část. Už jste četli, že Spojené státy po rozpadu Sovětského svazu jste svých prezidentů, počínajíc Clintonem a nyní Biden jasně vyhlásili, že jejich prioritou je Pacifika Čína. A ona nová doktrína na to do roku 2030 už zohlední systémovou výzvu jménem Čína. A že právě tohle přeorientování aliance na Čínu je Bidenův velký úspěch. Jo, to, je, to je základní moto a e, dál pokraču. K, kvůli tomu, kvůli, přesně kvůli, kvůli Číně, tak Spojené státy vědí, že dříve nebo později se s Pekingem poměří. A já jsem si dnes jistý tím, že tahle strategie e, eh, USA bez ohledu na to, který prezident nebo strana zrovna v kongresu vládnou, zůstane. Jakmile identifikovali Čínu jako budoucího globálního soupeře, eh, což se podle mě stalo za Clintona, věděli, že za každou cenu je nutné udržet na to, i když to ztratilo eh, svoje původní opodstatnění. Aby přežilo, je nutné mu určit nepřítele eh, číslo jedna, a to takového, aby ho veřejnost akceptovala. No a našli toho staronového. Moskvu. Zkuste v Holandsku, Maďarsku nebo Chorvatsku, Slovensku nebo v České republice a tak dále vysvětlovat, že musíme zbrojit jak oživo, protože to potřebují Spojené státy, aby v případě eh, střetu s Čínou v tom nebyly samotné, že máme armádu ne pro vlastní obranu, ale vlastně kvůli obraně Ameriky. Eh, přesně o tomhle, tak to, tak to byl summit v Bruselu, eh, přesně o tomhle, v plné, eh, přesně tohle v plné šíři vyjevil poslední bruselský summit. o tomhle bude ta nová obraná doktrína NATO. A přesně a jedině toto je o ním úspěchem Bidenovi snahy. Jo, čili to jsem napsal před čtyřmi roky. A v Hágu měli tu obranou strategii do roku 2030 potvrdit. A to je taky, to je taky důvod, proč Donald Trump nutí Evropu, aby zvýšili obraný výdaje ne kvůli Rusku. Eh, znova opakuju to, co, eh, na co už možná jsou někteří posluchači alergiční, že eh, ne, jak může být ne, smrtelným nepřítelem NATO Rusko, který není už tři čtvrtě roku schopný dobít dvě ukrajinský okresní města velikosti Rokycan, Plzně, eh, Časofjár a Toreck. Jak, eh, eh, jak někdo může tvrdit, že tyhle budou pozejcí u Braniborský brány? To, to, prostě, to prostě nejde. Čili textem je Čína. Další možná paralelní odpověď mimo, mimo toho e, e, Ruska, jako eh, že se zbrojí kvůli Rusku, to nám přece říkají všichni dnes a denně, to pořád slyšíme, že se musí zbrojit kvůli Rusku, ne kvůli Číně. Tak e, možná odpověď by byla taková ta jednodušší, No, Trump e, chce vytížit americký zbrojní průmysl a synkasovat, synkasovat peníze z celého mhm. světa, mm, mm. tak aby zůstaly za zbraně v Americe. Mm. To je taky pravda, protože to znamená dobře placené pracovní místa, e, to znamená zvýšení e, prosperity Spojených států, eh, zvýšení výběru daní a tak dále. Eh, samý sociální jistoty a pozitiva, nebo jak je to v tom jednom filmu s básníkama. Takže to je, to je taky možný. Ale hlavní roli tady v tom hraje budoucí střed s Čínou. A jak, jak jsem eh, konstatoval už před čtyřma rokama, nemůžeš vykládat, českému daňovému poplatníkovi nebo slovenskému daňovému poplatníkovi, že vlastně je potřeba zbrojit kvůli tomu, aby Evropa až zazní polnice, vytrhla taky na Čínu. Oni totiž v tom, eh, v tom summitu eh, z před čtyř let v Bruselu tak rozšířili působnost NATO z Evropy do Indo-Pacifiku. Jo, to, to bylo absolutní novum. A do dneška, do dneška jako na tom trvají, vys eh, na minulém eh, summitu ve Washingtonu, tak konstatovali, že by se na to mělo otevřít i neevropským členům typu Austrálie nebo Japonsko jo, a přibrat je eventuálně do aliance. E, však taky na, e, do Hágu měl přijet, měl přijet japonský ministerský předseda a ten nakonec na poslední chvíli, když zjistil, jaký spektákl tam asi bude, tak e, si to rozmyslel a prohlásil, že nepřijede. Čili na to je dneska prostě něčím úplně jiným než tím paktem, který má garantovat e, mírový stav v Evropě. No a e, na to je obraná organizace, jak neustále teda slyšíme. E, eh, já ti dám ještě jednu otázku. Můžeš si, můžeš si vzpomenout na nějakou obranou akci, kdy na to skutečně e, bránilo, bylo v, v poloze obránce před ničím? Ne, asi na, na nič také nespomeniem. No já taky ne, já si vzpomenu na tři zásahy na to. Jeden byl v Afganistánu, eh, druhý byl, eh, druhý byl proti Srbsku, humanitární bombardování a třetí byl nakonec, ale to, to oficiálně nebylo pod NATO, ale, ale fakticky jo. A ta, to byla letecká kampaň proti Líbii. Ale za to si vzpomenu na jednu akci, eh, kde NATO mělo bránit Evropu a na to to tenkrát odmítlo a řeklo, že to není mm. e, jejím posláním. Mm. A to, byl, to byla migrační mm. tsunami mm. v roce 15, kdy Evropa, eh, Lecko z Evropy napadlo, že teda na to by mělo chránit tu námořní hranici. Mm a na to, na to na Evropě ukázalo prostředníček a řeklo, e, eh, řeklo, to není naše starost, to je starost Frontexu. A nechalo, nechalo v tom Evropu. Oni potom teda, abych byl, e, abych byl kompletní, tak oni potom nějakou takovou kvazi akci vymysleli. Ale já si nepamatuju, jediný případ, kdyby odchytili nějakou tu loď s těma migrantama a donutili ji, aby otočila kurz zpátky do Libie nebo eh, eh, odkud ty takzvaní námořní eh, moští trosečníci eh, vypluli na těch člunech nebo bárkách a tak dále. Nikdy. Pamatuju, že to, dělali, eh, že to dělala, dělal Frontex v nějaké míře po domluvě, po domluvě s tou kvazi libijskou vládou, že, že jim je tam vraceli a s libijskou po, eh, e, pobřežní stráží. Ale nemůžu si vzpomenout na jeden jediný e, úspěšný zásah NATO. Jo. Čili jednou, jedinkrát v dějinách mohli bránit Evropu. Samozřejmě to neudělali, ale válčili v Afganistánu, válčili proti Srbsku, který jim nic neudělalo a váčili proti, e, proti Líbii, kde k tomu také nebyl. No, vieš, možno bude náš problém, Vočko, v tom, a preto sa nevieme rozpamätať na obranné vojny e, NATO, lebo sme nedávali pozor na povinnom školení mužstva. Lebo e, keby sme dávali pozor, tak by si predsa vedel, že všetky tieto vojny boli obranné. V Afganistane sa predsa bránila Európa. To si zabudol? Že sa tam bojovalo aj za Prahu? E, ob obrana to bola obrana našich hodnot. Predsa sme bránili hodnoty ľudskosti v, v tej Jugoslávii. E, a, a všade, kde by si teraz, všade to bola obrana, počko, to všetko bolo bránenie našich hodnot nášho spôsobu života, ktorý nám závidí celý svet. Naše európske hodnoty, naša demokracia, naša civilizácia. A dokonca neviem, či si ty, ty asi nevieš, ale aj teraz, aj, aj v tom Iráne sa bojovalo za nás Teraz Izrael bránil on sa bráni a nie len, on nie len, že seba bráni, ešte aj nás bráni. Čiže to je vočko, že my sme asi vtedy si išli niekde, <laughs> ja neviem, či zapáliť cigaretu, alebo sme odskočili na pivo, alebo niekde sme boli, keď sa toto preberalo. My sme vtedy chýbali a keby sme nechýbali, tak by si vedel, že všetky vojny na to, ktoré doteraz viedlo, boli obrané. Všetky. Mm, tak v tom prípade sa nám to vzácne podařilo Protože když jsme, když jsme dobombardovali toho, toho eh, zloducha Kadáfího, tak eh, najednou eh, vypukla migrační tsunami. Když jsme rozbombardovali Srbsko, no tak jsme si zadělali, tak se otevřel ten, ten migrační koridor do Evropy přes Balkán, tak ten nevyšlapali ty, který připlavovali na těch člunech. Ty připlavovali, připlavovali až tehdy, když ten migrační koridor vyšlapali osvobození kosovští Albánci, kteří se vydali na pochod ze svého osvobozeného Kosova, kde přece vždycky chtěli žít a, a jako e, starat se o to, aby to osvobozené Kosovo od Srbů skvétalo. Tak oni se ku podivu po tom skvětání vydali masově na pochod do Německa, zejména do západní Evropy. Ty vyšlapali ten koridor, kudy potom e, rádi se vydali i ty, i ty uprchlíci e, přes moře z Libie. No a vzácně se nám to povedlo ohledně Afganistánu, kde se teda bojovalo za Prahu, jak tvrdil Miloš Zeman. No tak eh, tam jsme slavně zvítězili a do dneška se z toho vítězství nemůžeme spamatovat, eh, jak to tak vypadá. A, eh, čili fakt jako se nám, to, se nám to povedlo a zejména taková Francie a Británie, ty musí být hrdí, když se podívají na to, jak se jim povedlo a Němci taky, jak se jim povedlo úžasně začlenit ty, ty, ty, všechny ty migranty a tak dále. Fakt jako bojovalo se, bojovalo se za naše hodnoty všude a utrpěli jsme vítězství. Doslova a do písmene jsme ho utrpěli. Jestli je to vítězství, je věc jiná, ale utrpěli jsme ho bezvadná bilance. Mm. A potom ešte k tej druhej veci, o ktorej si hovoril, keď si mi dával otázku, že za čo sa bojuje, vieš, no ne, neodpovedal som, ako si chcel počuť, lebo je pravda, že každá jedna príčetná relácia s príčetným hosťom na tieto témy končí už veľa rokov dozadu. Pri tom, že sa v skutočnosti bavíme o Číne, vždy je debata na konci dňa o Číne. Uh, vieš, a k tomu smerujem, že uh, E, keď vravíš, že to nemôžeme my proste ľuďom povedať, lebo keď chceš vyťahnuť 5% HDP, že im nemôžeš povedať, že v skutočnosti to vyťahujeme, vyťahujeme kvôli Spojeným štátom a ich budúcej vojne s Čínou, kde budeme mimochodom zapojení aj my tu v Európe. To pozor, ešte k tomu pôjdeme možno. Ale vieš, ja ako tu by som s tebou polemizoval, že ja vlastne neviem, že prečo by sme my to tým hlúpým ľuďom nemohli povedať. Vieš, sú tak zblbnutí, že, že pozri, že koľkí ľudia verili, že sa ten obranný štít, ktorého súčasťou ste mali byť aj vy niekde v Brdoch, že sa ten mhm. štít naozaj nebojuje, nebuduje proti Rusku a ale že, že to viete, že Irán a Severná Kórea kvôli ním. No koľko ľudí tomu verilo? Koľko ľudí by do roztrhania tela sa bránilo, že to je naozaj kvôli Iránu a kvôli Severnej Kóreji? keď to povedali Putinovi, <laughs> ten, ten sa reotal, akí sú hlúpi, že toto s ľuďom rozprávajú a ľudia tomu verili, vieš. Čiže ja akože smerujem k hroznej veci, že ja si myslím, že no, ja keby som tam sedel tam s nimi v tom Washingtone, tam, že by som s nimi kul pikle, tak ja by som im proste povedal, počúvajte, súdruhovia, nenastal už čas, zbytočne sa ne, nezdržiavať s hlúpostiami, však tí ľudia sú už tak sprostí. Už taká úžasná vec sa nám podarila cez tie veľké médiá aj hobubnúť už máme tak zblbnutú tú masu, že ona naozaj nebude e, protestovať. Počujete, nie, že kvôli 5% HDP. E, no, oni, oni sú ticho, že my sme im odpílili plyn ruský, <laughs> ropu lacnú, všetko, pozrite, za strašne stúpnu náklady, niečo, ani nie, neprotestujú, oni sú v pohode. Oni, oni budú v pohode, aj keď im zvýšite 5% HDP a nebudú mať zdravotnú starostlivosť kvalitnú, nič, oni budú ticho, tak ja si myslím, že súdruhovia, ak už je to takto, že už sa nám takáto úžasná vec podarila s týmto sprostým ľudstvom, eh, no tak my môžeme týmto sprostým ľuďom úplne kľudne povedať natvrdo, že my vlastne potrebujeme vaše peniaze vyťahnuť z vrecek preto, lebo ideme bojovať s Čínou. My im to môžeme proste povedať a tí ľudia sa určite nebudú búriť. Vôbec ich nemusíme klamať. A teraz ono to znie ako, ako sarkazmus, čo robím, ale ja to vočko myslím aj tak trochu vážne, lebo koľko už bolo aj našich debát medzi nami dvoma, kedy sme si mysleli, že ak už ale spravia toto, že už keď toto by spravili, tak tí ľudia určite pôjdu do ulic, to ako by určite sa tí ľudia búrili. Toto už by predsa nenechali tak. Koľko bolo takých debát, kde sme si obaja mysleli, že keď im takto šokovujúco zasiahneš do ich vlastných peňaženiek, tak toto ich vyženie do tých ulic. A videli sme vo výsledku, že to nevyhnalo nikoho do tých ulic. Takže ja ja s tým všetkým, čo súhlasíš, e, si povedal, súhlasím, áno, nie je to v skutočnosti o Rusku, je to v skutočnosti o Číne, už dlhú dobu je všetko o Číne. Ja dokonca tvrdím, že aj ten Irán je o Číne. Ale kde možno nebudem ani, nie že s tebou súhlasiť, ja len, že kde by som polemizoval je to, že a vôbec kládol takú provokatívnu otázku, je naozaj tak dôležité, Vočko, ešte tých ľudí takto klamať tým Ruskom? Proste nie sú už tak sprostí, a naletia všetkému cez naše veľké médiá, že im už kľudne môžeme podať, že je to kvôli Číne? U risku já nevím, já se v tom nevyznám a fakt je, fakt je že tápu. A teďko se dopustím, eh, dopustím prohřešku proti sobě. Eh, já odbočím k covidu. Jo. Eh, to je, to teďko, teďko startuje Štěpán z Prahy a, a <laughs> spousta, spousta jiných, který tímto srdečně zdravím pak zase bude mluvit o covidu. Já do dneška nechápu to hnutí, který se, který se vytvořilo kolem, kolem covidu a všech akcí, které byly spojený s karanténou a s lockdownem a tak podobně, kdy se lidi naštvali a naštvali se proto, že museli nosit roušky a nemohli nakupovat a nemohli do hospody všechno bylo pozavírané, tak to lidi děsně naštvalo. Jo. A do dneška, do dneška prostě, když slyší covid, tak e, vidí rudě. Přitom ten covid to, to evidentně teda, e, teda byl e, jako novodobej mor. Nebudeme se bavit o tom, jak byl intenzivní nebo ne, ale, ale bylo to něco, co tady bylo naposled před stolety e, ze španělskou chřipkou, epidemie. A jsou ty, ty vlády vůbec nevěděly, jak s tím zacházet a e, jak, jak se proti tomu bránit a co dělat. Čili ty e, lockdowny, to byl, to byl produkt strachu, aby se to nerozšířilo, protože ono to bylo smrtelný. Jo. A e, bylo to dané tím, že na to nebyly postupy. A lidi se naštvali. Přitom šlo spoustě jiných lidí o život. Nemocnice byly přeplněny. Ale to je jediný případ toho, co oba dva postrádáme. To znamená schopnost lidí reagovat na vzniklou situaci eh, konáním politiků. U covidu to fungovalo, ale už to, už to nefunguje u 30% inflace v České republice, kumulovaná inflace přes 30%. Každému z nás zmizelo 30% z naspořených peněz, jenom peníze nebyly všude klid, ve obou případech. Já, to, já tohle nechápu, zejména ve srovnání s tím covidem, že tenkrát byly v podstatě nepokoje. Jo? E, přitom, přitom ten covid ve srovnání s 30% inflací a především eh, s perspektivou jaderné války je naprosto nicotná záležitost. Akorát holc jsme nemohli nakupovat a nemohli jsme chodit do hospod. To nám bylo odepřeno. Ale to byl ten důvod, proč se, proč se bouříme. Takže takováhle jsme společnost. Jo. No, tak co od té spoločnosti chceš potom? No a preto presne ja hovorím, ja presne preto hovorím, že a to nie je polemika s tebou, lebo tu vlastne obaja sa čudujeme, že ako je možné, že ľudí to nevyhnalo do ulic. Ja len teda ako hovorím, že ja v podstate nerozumiem tým moci pánom, že prečo to robia takto pomaly. Však vy už tých ľudí máte na lopate, veď ste ich už všetkých obubli. Veď tu predsa sa tešíme z toho, že sa projekt ktorý mal byť mierový, Európska únia, že sa nám militarizuje pred očami. Veď ja tu nevidím hnutie mierové nejaké, že by vznikalo, či by sa mohlo podobať niečomu, čo vzniklo v Amerike po, tam, po, po vojne vo Vietname, že by snáď niečo také sa tu rodilo. Nič. To je proste ako, ako zakliatí, proste tu ľudí kolektívne nie, ne, nejaká sila zakliala, oni sú teraz ako zbrane posielajme, bojujme, musíme zničiť Rusko, ale nieko, a proste zbláznili sa tí ľudia. Teraz vidíš, že a však to je, to je o nich samotných, však aj to aj títo ľudia, ktorí keď počujú Rusko, tak sa im všetko búri, ale že oni vedia, že tá ekonomika naozaj stojí na, na, na lacných e, produktoch ropných, plyn a tak, a že keď si ich odpílime, tak sa to prejaví v ich peňaženkách a oni napriek tomu proste ako idú, že ako jasno, odpílme sa, nechceme ruskú ropu, no, ne. Čiže oni sú, oni sú proste v šialenstve, kedy sú ochotní spáchať aj samovraždu, hádam, za, za tieto ideály, ktoré im natlačili cez mainstreamové médiá do hlavy. Čiže ja len, ako, ja len k tomu sa vraciam, že nechápem, že na čo sa to takto robí pomaly s tým ľudstvom, že im sa to dá už povedať úplne natvrdo a oni budú čušať. Teda s ľudstvom, hovorím o západnom ľudstve, o západnom človeku. Ako západnému človeku si myslím, už kľudne môžete povedať, už netreba robiť rozprávky, treba povedať rovno Spojené štáty americké pre nich je dnes problém číslo jeden Čína. Je to ohrozenie našho života západného. Čína nás ohrozuje, musíme Čínu zničiť. Bodka. To znamená, potrebujeme 5% HDP na zbrojenie, lebo Čínu musíme poraziť. A ja si, Vlčko, ja si vôbec nemyslím, že potom to, keby to takto povedali, že by snať čo i len jeden protest niekde sa rozbehol a niečo, že by tam možno traja ľudia niečo to by tam pokývali transparentmi, rozlezli by sa domov a všetko by išlo ďalej. Čiže že vôbec nechápem, na čo sa to takto komplikovane robí, na čo, sa, na čo tu treba ľudí klamať o, o Rusku a, a takéto somariny. Však kľudne im to povedzte, aby som tam prišiel teraz do toho Washington a počuje, kľudne, nebojte sa, kľudne to tým ľuďom s prostým povedzte a uvidíte, že zajtra znova vyjde slnko a tí ľudia budú mať svoje starosti, budú, a, a, a Čína bude pre nich o dva dní úplne vec, ktorú sa už nebudú ňou zaoberať. Takže len k tomu sa vráciam, že som už povedal, že ja už si nerobím nádej, že ešte treba ľudí nejako klamať, lebo snáď by v nich ešte bola nejaká chuť sa vzbúriť za niečo spravodlivé, za niečo akože už tá väčšina je tak sprostá, a zbobnutá, že ty už môžeš povedať čokoľvek. No. To som tým chcel povedať. A chcel som ešte dodať jednu vec, my sme vlastne <laughs> Vlčko do tejto témy tak zahryzli, že ja som vlastne zabudol štandardne povedať, že nám ľudia môžu písať, ak chcú maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo teda cez našu stránku na to zelené tlačidlo otázka do štúdia, ak si kliknú, tak ja som vlastne tuto, ja viem, že oni vedia mnohí, ale, ale treba to za každým povedať, lebo musíme rátať s tým, že môžeme mať aj nového poslucháča, ktorý nevie Takže toto sú vlastne veci, ako sa vy, ako sa vy k nám môžete vlastne dostať, pripojiť. A Vlčko, poďme ešte, ešte, ak teda dovolíš k takej veci, lebo ten čas pozerám, že nás strašne uteká. Poďme ešte teda k tomu samitu, k tým 5%, tam sa te ešte vlastne opýtam, to si budeme musieť rozobrať, čo to vlastne v praxi znamená, lebo to si asi ľudia celkom presne ne, ne, nevedia predstaviť, že čo to znamená, keď hovoríme o 5%, ale k tomu pôjdeme, len nech ja na jednu vec nezabudnem, už tu viackrát padlo slovo Zelenský, ktorý bol odprataný do kúta, ale potom predsa len s tým Trumpom sa stretli a niečo rokovali, mali sa baviť o nákupe protilietadlových systémov, zbrania, neviem čo, ale, ale zrejme to bola sprostosť, ktorá nikoho nezaujíma, hlúposť. No, smerujem k tomuto s otázkou, že pán Zelenský zrejme bude na tento summit spomínať veľmi negatívne. Tak? No určitě, protože byl úplně upozadený. Eh, já jsem vydal eh, ten článek, který ty si sdílel, který jsem převzal ze svého oblíbeného ukrajinského webu strana UA, eh, který zase ten článek vypreparoval ze, svě, ze světového tisku. A normálně, ne, když přebírám z tohohle zdroje články, tak vynechávám fotografie. Tady jsem je všechny dal a měl jsem k tomu důvod Jeden je první fotografie, takzvané, takzvaný eh, rodinný foto a tím druhým důvodem je potom ještě jedna eh, fotka, která eh, popisuje, jak eh, kolektivně západní papaláši už jsou nastoupeny na značkách a přichází jeho veličenstvo Donald I. To, to jsou prostě fotky nezapomenutelný nebo naprosto vypovídající to první rodinný foto. Zelenský ten zásadně, když se podíváš na e, eh, stejné fotografie z minulých summitů, tak Zelenský byl vždycky v první řadě buď vedle, Trump, e, vedle amerického prezidenta nebo vedle, vedle hostitele. Hmm. Prostě byl na, tom, e, z, na jednom z těch e, dvou čelných míst po levici a po pravici hostitele. Že jo? No tak tady Zelenskýho najdeš v druhé řadě Eh, ve prost, eh, v prostřed od eh, prostředka do kraje. Jo, asi, asi teda v jedné čtvrtině od, nebo v jedné čtvrtině vzdálenosti od středu. Čili už nebyl ani v první řadě a nebyl ani ve, jako ve středu toho záběru. To napovídá mnohé, že tam prostě byl mezi těma trpěnejma, no, mezi politickým planktonem. No a pak je ta druhá fotka, Tedy teda jsou ty, ty západně, kolektivně západní papáši už nastoupený na to focení. A přichází Donald a oni se tak usmívají. Prostě mm, podle zavěse servilně se usmívají. A Donald Trump kráčí s, klame, s kamenným ksichtem dopředu a vůbec je nevšímá, jako kdyby tam nebyli. Jo. Za mě naprosto vypovídající fotky. Čili Zelenský byl velmi zklamán a mám takový dojem, že to, ne, že to napsali Timesy, že to pro ně bylo velmi, velmi hořký. Jo, tentokrát. Čili jo, a pokud jde o dodávky zbraní, mm. tak Trump potom prohlásil, že Zelenský byl milý chlapík. Mm. A chtěl od něj chtěl od něj zejména teda proti e, vzdušní systémy Patriot. Ale ty, že chce dneska každý. No a že oni prostě nejsou. Tak e, z toho pro mě vyplývá zase v jednoduché češtině, že Zelenský už je nechtěl dostat darem, ale chtěl je zaplatit. A zřejmě mu je Trump nechce dát ani za peníze. No, No, no dobre, čiže toto, čo si teraz povedal, je, je dostatočne zretelné, ale skúsme si to ešte predsa len preložiť ešte do ľudskejšej reči. Čiže, čiže čo to znamená? Že Donald Trump povedal definitívne, že dáva od Ukrajiny ruky preč? Ako ne, spojené? Nie. ne, ne, podľa, podle mě ne zatím, zatím signalizuje eh, takhle. Eh, sněmovna reprezentantů měla schvalovat eh, část rozpočtu, která se týká eh, amerických výdajů na zbrojení. A eh, tam část kong kongresmenů do toho chtěla zamontovat eh, odstavec eh, o 300, 300 eh, milionovej pomoci Ukrajině, jo, finanční. No a e, republikáni, republikánská většina prostě sdělila těm, kteří to takhle navrhovali, že v tom případě neschválí celý ten obraný rozpočet. Čili to je jedno poselství. Druhý poselství je, že Donald Trump včera e, vydal výnos, kterým ruší myslím, nějaký dokumentační středisko e, vyšetřování ruských zločinů na Ukrajině nebo něco takového. Čili to jsou všechno věci, který eh, nesvědčí o tom, že by šel na ruku Ukrajině. Ale na druhou stranu Trump dneska vydal prohlášení, že pokud eh, bude potřeba, pokud by se sešel Putin se, Želen, se Zelenským v Istanbulu, takže je připraven tam okamžitě odjet a zúčastnit se. Čili to není to, že by, že by Trump řekl, nás už Ukrajina nezajímá, Evropa, tady je to tvůj problém, tadyhle to máš a řešte si to bez nás. Trump si ponechává pořád obci, že se do té války kdykoliv může zapojit a do sankcí taky. Jo, čili je to ta, tak, takzvaná ta strategická nejistota. Čili ne, zatím, zatím ještě Trump Ukrajinu nevypustil. Mm -hmm. No, e, dobré. Pojďme k tým 5% a poďme si to trošku, lebo to je, to je vlastne, keď, a zase, keď, keď teraz odídeme od sarkazmu a budeme sa trošku vážne tváriť, tak to, čo sa uh, prezentuje ako najvýznamnejší posun, ktorý sa teda podarilo na tomto samite to teda dohodnúť, je to, že vlastne do roku 2035, myslím, budú krajiny vydávať na zbrojenie, na svoju obranu, 5% HDP, s tým, že 3,5% pôjde priamo na nákup zbraní, a 1,5% zvyšných, tých by malo sa investovať do infraštruktúry, nejak súvisiace samozrejme tiež s tou vojenskou oblasťou, ale to už môžu byť nemocnice, cesty, chod, neviem, niečo, proste infraštruktúra. No. A toto sa ako odprezentovalo ako veľká vec, s ktorou viac menej súhlasili všetci, trošku tam robil problémy, myslím, španielský premiér, že teda oni dajú 2% a, a, tak, ale, ale viac menej nikto nič môžeme to považovať viac menej za uzavretú vec, že všetci prítomní napokon povedali, že ako tých 5% sme v stave, že to môžeme dať. Ne, nebola tam žiadna vážna debata, že by sa nejaké krajiny stavali na zadné a povedali, že to sa nedá, ekonomicky to nevychádza, skrachujeme nič. Čiže chápem to tak, že keďže sa nikto nepostavil na zadná, všetci sa tvária, že ako to tá, že to ide, no tak poďme si my vočko, skúsme si my nasimulovať situáciu, že to títo lokají, tieto súpy vojnové a títo ubožiaci a petolíza, čiže to povedzme myslia vážne, skúsme sa hrať na tak chvíľu, na chvíľu, na chvíľu naozaj, že lebo vieš, oni to môžu brať tak, že aj my tomu sprostému Trumpovi to slúbime, veď on teraz vládne už druhé funkčné obdobie, on už prezidentom nebude a keď skončí, tak sa na to zabudne. Čiže my mu dáme aj 10% na papieri, to je fuk, hej, môžu to brať takto. Ale keď teraz budem chvíľu nehrať s tým, že obublí Trumpa a že to myslia vážne, tak skúsme si mi, Vočko, trošku rozobrať nadrobné z takého toho ekonomicko hospodárskeho hľadiska, že o čom sa my vlastne bavíme. Lebo ono to vyzerá tak ako celkom bezproblémové, že sa to schválilo, lebo Rusko hrozba, blablabla, máme 5%, dobre, o, dobre, ideme ďalej, nič sa nedeje, ľudia si to ani nevšimnú. Tak toto mi, prosím ťa, ak sa dá, skús nám to trošku tak nejako ekonomicky priblížiť, že, že čo vlastne sa stalo a čo, by sa, čo sa bude diať, ak to bude platiť, tých 5%. No tak, e, jestli to bude platit, tak e, Evropa zbankrotuje. E, jeden stát po druhým prostě zbankrotuje včetně České republiky a Slovenska. Já to uvedu na... Eh, Robert Fico eh, uvedl čísla pro Slovensko. Slovenští posluchači se je snadno dohledají, protože je uvedl tuším včera, jo, kdy, eh, kdy jsem to četl a kdy vysvětloval, kolik by to bylo ve slovenských reálích. V českých reálích to znamená asi tolik, že my máme celkový HDP České republiky asi 8,8 miliardy korun. A nebudu to přepočítávat na, na eura, to nemá žádný smysl. 8,8 miliardy e, bilionů korun, to je 8800 miliard. No, a my jsme řekli, že 5% HDP e, se bude vydávat na zbrojení. Přímý nebo nepřímý. Takže Eh, z 800, eh, z 8800 miliard je 10% 880 miliard. 5% z toho je tudíž 440 miliard. Jo? No, pamatujme si to. HDP je eh, prostě souhrn všech Eh, výrob, služeb a další věcí, které se započítávají do HDP. Všechno, co se prostě v, Česk eh, v České republice vyrobí, doveze a, ta a tak podobně. To je to HDP, ale to není rozpočet. Náš rozpočet je řádově 2,5 miliardy. Teda 2,5 miliardy, 2,5 eh, bilionů, čili řádově čtyřikrát míň, nebo třikrát míň. A Eh, ale to má jít eh, v rozpočtu, bude pro eh, takzvanou obranu vyklejmováno těch 440 miliard. Ergo kladívko, je to skoro 20% rozpočtu. 20% rozpočtu. Každý, každý rok. Navíc je to položka, která bude indexovaná. To znamená, když poroste HDP, tak e, samozřejmě se těch 5% bude větších a HDP roste e, ve finančním vyjádření například tehdy, když je inflace, nemusí ani, pokud, je, pokud se nebudeme bavit o HDP ve stálých cenách. Jo. To, e, tam by to neplatilo, ale pokud by to bylo takový to jednoduchý HDP, tak jak se počítá na rychlo, tak je to HDP E, z realizovaných cen. No a pak by to bylo indexované. Když bude 30% inflace, no tak e, těch 20% vyroste, vyroste o jednu třetinu, to znamená o 7% celkově by to, by to vyrostlo. A už dneska, už dneska by to byla, já nevím, jestli druhá nebo třetí nejvyšší položka E, ze státního rozpočtu celkově, protože e, první, e, první položkou jsou důchody. Ty by byly těsně vyšší a potom možná výdaje na zdravotnictví, které teda jedou přes, přes zdravotní pojišťovny, ale je potřeba to počítat do státních financí. Tak nevím, jestli, jestli by byly vyšší než těch 440 miliard na zbrojení. Čili naprostá hospodářská katastrofa. A dodám k tomu ještě něco. Když se sestavuje rozpočet a řekne se, tak my teda vyno, eh, vynaložíme příští rok jako Česká republika na všechny naše potřeby a platby nutné, které musí proběhnout, tak eh, vynaložíme eh, těch 2500 miliard korun a lidi si myslí, jo, tak to jsou teda obrovský prachy, z toho, z toho pokryjeme všechno. Jenomže ona to není pravda. E, ono, e, ono 80% každého nového rozpočtu minimálně v našich krajích už je dopředu eh, určených na konkrétní platby Eh, který buď vyplývají ze zákona, že se platit musí, anebo vyplývají ze, eh, ze stávajících smluv, který nejde zrušit. A vláda má, je ráda, když má k dispozici volných 20%. A my říkáme, že teda e, z těch 440 miliard, tak, nebo respektive, že e, těch 20 volných procent podstatě 17 z nich, nebo 16, když to dobře dopadne, 16% z těch volných peněz, tak vyčleníme na zbrojení. Čili vláda nebude mít žádný manévrovací prostor. Absolutně ne, když přijde stoletá povodeň, tak to prostě nebude z čeho platit, protože přece eh, jsme se rozhodli, že budeme investovat do zbrojení když přijde, eh, když přijde nějaký nový covid nebo nová pandémie, no tak eh, to nebude z čeho platit ty zvýšené náklady, protože zase jsme se zavázali zbrojit. Jo. Tak takhle to vypadá s číslama. Na Slovensku to budete mít stejně, Robert Fico to popsal. No dobré, čiže uh, čiže vravíš krach. No, no to, to, protože je to na dluh. Borisku, kdyby jsme měli rozpočtový přebytky, kdyby jsme ne, ne, ne, už dneska nedlužili, já nevím, e, těsně pod 50% HDP, tak e, kdyby jsme měli nulu nebo 10%, tak je z čeho brát, jo. Je z čeho brát. Ale, ale my se musíme zadlužit. Ono nebylo 20 miliard, e, loni nebylo 20 miliard e, na valorizaci penzí podle, podle te, tehdy platního zákona, hmm. tak to nebylo, to se muselo ušetřit, aby jsme eh, nezadlužovali budoucí generace. A dneska najdeme nějakých eh, nových 300 miliard, který, eh, který nemáme. Tak dneska je najdeme jenom tak mínix, týdnix, aby jsme mohli, mohli eh, dávat 5% na zbrojení. No, To, to vážně dokáže. Eh, Dobre, a dá sa, dajú sa tieto peniaze získať od ľudí, že im zvyšíš dane? no tak e, nikdo od někoho jiného to nezískáš. A ty cesty jsou dvě. E, zvýšení daní je cesta číslo jedna a ořezání, ořezání výdajů státního rozpočtu je e, cesta číslo dva. A budou provedený v obě a ve státním rozpočtu e, e, zvednou nám daně, všechny možný, a potom udělají to, že eh, ořešou takzvané zbytné výdaje. To, to jsou výdaje na, na sociální záležitosti. To budou důchody a dávky, eh, bude to zdravotnictví a bude to školství. Eh, na ničem jiným se ušetřit nedá. Přece, přece neušetříš na platech politiků, jo? To, to, to přece nejde, nebo, nebo e, součástí toho balíku v těch pěti procentech budou i strategické stavby typu dálnice, typu, typu spevňování mostů a takovýhle věci. Ne, že by to nebylo třeba. My máme v České republice značný e, procento mostů v havarijním stavu to, e, tako, e, a dálnice je potřeba budovat a tak dále, ale ale e, e, my to budeme budovat tak, aby budeme opravovat jenom ty mosty, přes který by se měly valit e, těžký tanky Leopard a Abrams. Jo. Tak kvůli tomu my budeme opravovat mosty, ale tam, kde, kde to bude cesta z okresního města do jiného okresního města, kde se to dá oběd stejně e, úsek spojovací, který bude dlouhý 2 kilometry. A když ho budeš potřebovat oběd, tak budeš muset najet z těch kilometrů 80. A bude to most, přes který, kde se nebude počítat s tím, že by jeli spojenecké tanky. Tak te necháme spadnout klidně. My budeme opravovat e, ty, ty trasy pro spojenecké tanky. Takhle to je. No, lebo ja rozmýšľam na to vecou, že, a, a znova to zopakujem, že dajme teraz na chvíľu preč možnosť, že to títo šialenci nemyslia vážne, lebo to je možné, že ešte toto, o tom sa môžeme porozprávať. Hrajme sa chvíľu, tak. že to myslia vážne, že naozaj to myslia vážne a ty keď povieš slovičko, no ak toto presadia, to znamená krach, skrachujeme, vy, my a nie len my, však to celá zadlžená Európa. No ale ak to myslia vážne, tak ja už si naozaj o nich nič dobré nemyslím, ale toľko si myslím, že toto ešte chápu, že to sa nedá urobiť bez, bez toho, aby sme neskrachovali. Čiže ak to napriek tomuto, týmto rizikám robia tí ľudia, vočko, tak to znamená, že oni už musia mať vymyslený a opakujem, ak to myslia vážne, tak oni už musia mať vymyslený systém, že keby ty si im povedal, to znamená krach, a oni ti povedia, viete čo, nie, lebo už my máme vymyslený systém, z tie peniaze dostaneme. Čiže mne potom z tohto logicky, ak berieme do úvahy, že to myslia vážne, tak mne z tohto logicky vychádza len jedna jediná možnosť. Oni na to kývli, lebo sú si istí, že tie peniaze z niekadiaľ vyťahnú. A z niekadiaľ, vravíš, sú len dve cesty. Orezanie sociálnych štandardov, zdravotníctve, horšie služby, niečo, niečo a predovšetkým vyššie nedáne pre ľudí. Čiže oni podľa mňa, Vočko, už reálne sa rozhodli a opakujem posledný krát, hrajme sa, že to myslia vážne, ak to myslia vážne, tak sa už rozhodli, že túto vec vybavia cez ľudí, cez ich dane. Že im zvýšia no, dane, že im zvýšia dane a tudíž to znamená, to, to znamená vo výsledku, že nemáš pravdu, keď tvrdíš, že štát skrachuje, lebo oni byť neskrachuje, lebo my tie peniaze získame z vrecik ľudí. No, tak to jsem teda zvědavý. Protože jedna věc je e, si myslet, že mi to jenom tak projde. A druhá věc je, jestli to projde. E, já vím, co mi odpovíš, jo, ale, ale e, někde je ta míra únosnosti, e, když, e, která, když padne ta poslední kapka, víš, tak ono to všechno přeteče, přeteče a vy, vykvasí. A zvyšovat daně je krajně nepopulární. A Eh, pro ty papaláše, který eh, s tímhle přijdou, to znamená volební porážku. To, to nemůže jinak skončit. Eh, dokonce i Miroslav Kalousek jim píše, že, že to vede k bankrotu státu. Jo. Takže když to říká i Miroslav Kalousek, tak by to nějaký Fiala, kterým číslům rozumí asi tak, jako, jako koza krasobruslení, tak je to prostě vážný to, to nemůže, dobře, nemůže dobře dopadnout. Leda, že platí to, co ty odmítáš přijmout. A to je, že oni to, oni to vážně nemyslí a e, říkají si, že toho Trumpa e, je třeba udržet na úzdě a Trump tady za tři roky nebude a kdo ví, kdo ví, kdo přijde po něm a jaký bude mít nastavení. Tomuhle bychom se ještě měli taky věnovat. Ano, ano. Protože E, správně to, e, za mě to správně popsal e, sloupkař Bloombergu, který vydal, vydal článek ve smyslu, že v Hágu dominovala servilita a byl tam taky oplatněn princip, princip osla a pady šáha. Já jsem to e, e, jako neměl jasno, jak tu narážku myslí, tak jsem to hledal na internetu a našel jsem, našel jsem špatnou interpretaci. E, na internetu ve Wikipedii to bylo popsané tak, že e, osel a padešák, že to, je to znamená situaci, kdy máš dvě e, špatné řešení a nevíš, který, si, který z nich si vybrat. Jenomže potom mě jeden eh, z mých čtenářů dneska ráno eh, opravil a naservíroval mi to tak, jak to ten sloupkař myslel. A jde o jednu eh, z eskapát mudrce na Sredina. Slyšel jsi někdy o něm? Ne. Tak mudrc na Sredin, to je v arabském světě obdoba Ezopa nebo Eulenšpígla, jo, třeba. Prostě mudrc, který, který eh, bezvadně popisuje životní situace a e, ze všeho vyjde vítězně. Zkrátka jde o bajku, kdy e, na Sardin přišel k Parišáhovi a e, řekl mu Parišáhu, e, přijmeš sásku, že do 20 let naučím osla číst? A Parišák se zachychtal a říkal, no, tu sázku přijmu. E, zaplatím tě, eh, když to dokážeš, tak ti zaplatím tolik a tolik. A co dáš, e, eh, ale když e, to nesplníš, tak přijdeš v hlavu. No a na den se s ním plácnu. A když se ho potom e, ptali, e, že, čím si může být jistý, že osla naučí za 20 let číst, tak on jim odpověděl, podívejte se, do 20 let buď umře osel, nebo umře padišá, anebo umřu já. Takže e, si vůbec nedělám hlavu s tím, mm -hmm. že, bych to, e, že bych to musel plnit. A ten sloupkář, já před ním smekám, protože ten příměr je naprosto dokonalý. A všichni ty, řekl bych, že všichni ti ruteové, kteří se báli zvýšit, dokud byli u moci, výdaje Eh, na zbrojení na 1,6% dneska tleskají těm 5%, jak ten Donald e, to úžasně vymyslel a jak, jak dneska všichni pochopili, jak, eh, jak nutný to je. Tak kalkulujou s tím, proto to taky roztáhli do roku 2035 kdy už Trump dávno nebude u moci. Do roku 2035 aby řekli, tak my to budeme zvyšovat v České republice po dvou desetinách procenta. To znamená, že se dostaneme někam na 2,5 než Trump smízí. E, eh, vy na Slovensku se dostanete nevím kam. E, rozhodně ne teda na pět. Ani náhodou. No a až zmizí Trump, tak zmizí problém. Tak prostě umřel Vosel, nebo umřel padešách. jo. ale my, my žijeme dál. Hmm. No, Čili pojali to, pojali to takhle, jenomže za mě se hluboce pletou. Hluboce pletou. Protože e, z toho samozřejmě budou profitovat Spojené státy. A je úplně jedno, který prezident potom přijde, ale všichni si to budou pamatovat, protože všichni budou chtít, aby americký zbrojní průmysl dostal ty zakázky z Evropy, která se k tomu dobrovolně zavázala. Čili zase ty naši chytráci eh, jsou, jsou, myslí si, jak jsou chytrý, jak to, jak to geniálně eh, vymysleli, ale ono je to dostihne. Jo, to, to jejich chytráctví. Prostě chytí je za krk a e, vyvláčí, ne je, ale nás všechny vyvláčí potom bahnem a pořádně hustým bahnem. Že jedine, že by dúfali, že dovtedy Čína zlikviduje Spojené štáty Americké a zlikviduje aj naše záväzky. Aj k tomu, k tomu sa ešte dostanem, toto je zaujímavé. Len e, máme poslucháča na linke, ja som síce nevravil číslo, ale ľudia vedia, tak môžeme kľudne túto našu debatku a nejakou poslucháčskou otázkou trošku premiešať. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Korony, pozdravujem pána Vlka a aj všetkých poslucháčov. Zdravím, Viete čo, chcel by som sa najprv vyjadriť tomu samitu, lebo tam ste ešte nespomínali ďalších štyroch ubožiakov, jak to teda nazývame. No a to sú tie naši predstavitelia, ktorí tam boli, Pelegrini, Fico, Blanár a Kaliňák, pretože urobili si fotku, ale ja si myslím, že im troška krivdím, lebo určite prvá veta, čo bola, tak povedali Donardovi, že jednoducho bolo to porušenie medzinárodného práva, hrubé porušenie medzinárodného práva, ten útok na Irán, že bol neoprávnený a všetky tie um, teda sankcie, ktoré budú nasledovať na Spojené štáty, tak budú samozrejme za ne hlasovať. Robím <laughs> si strandu samozrejme. Ale viete čo, od toho útoku e, som nevidel od týchto čelných predstaviteľov v diskusiách žiadnych, či už je to smer alebo hlas, že by sa vyjadrili ohľadom tohto, že to bolo porušenie medzinárodného práva. Tak uvidím teraz cez víkend, či v tých diskusiách niečo zaznie. Mm. Takže to je ten prvý moment. A druhá vec, e, Často sa tu bavíme teda o tom, že, že je taká podivná tá vojna na tej Ukrajine, že Rusko teda, jak pán Vlk povedal, že nevie dobiť e, dedinu vo veľkosti Rokycán. Ja sa s tým nejak neviem stotožniť, ale naozaj my len môžeme hádať, typovať, že kvôli čomu to je. Lebo viete, Rusko teraz, jak tam má ďalších tých partnerov, ktorí sú v NATO, Fínsko, Švédsko, a má tam tú 1300 kilometrovú hranicu. A on teraz tých vojakov musí naozaj tak rozložiť, aby tie opatrenia boli prakticky po celom území Ruska. Niektorí vojakov ešte majú aj, aj v Afrike, takže oni nepoužijú kompletnú silu na tú Ukrajinu, lebo keby chceli, tak do doby kamenej ich dajú do, do pár hodín, do pár dní možno, hej, to, čo robí Izrael. Takže ja si myslím, že toto je prvý moment. A druhý moment, že e, Putin sa častokrát vyjadroval o tom, že Ukrajina to, je, to sú ich ľudia, to je ich územie, aj keď teda bývalé. Takže viete, bombardujte vlastných ľudí, bombardujte vlastné územie. Myslím si, že aj v tomto niečo bude. To je jak ten chirurg, ktorý jednoducho nerozreže celé to telo tomu pacientovi, ale ide iba po tom chorom mieste a musí ísť veľmi pomaly a precízne. Ale sú to len moje domnenky, ťažko sa k tomu vyjadriť. Možno, že o tom vie len naozaj ten Putin, ale mohol by pán Vlk prípadne v archíve nájsť, ak sa dá vôbec, že komu by sa dalo ešte nejaké také objektívne informácie nájsť, to by mohol byť pán Hersh, Seymour Hersh, Jeffrey Sachs alebo Mertheimer. Oni by možno, že vedeli vysvetliť to, prečo uh, tie boje na tej Ukrajine v takejto forme sú také naozaj nevýrazné. A chcel by som sa ešte pána Vlka opýtať, lebo včera som to nestihol, som neskôr volal do trikolóry, že česká vláda chce zobrať 1,2 bilióna českých korún, čiže nejakých 30 miliard eur zobrať z ministerstva zdravotníctva a z ministerstva školstva na vyzbrojovanie a takisto chcú ešte zobrať, eh, pardon, nezobrať, ale chcú, aby dôchodcovia platili zdravotné poistenie. Takže či by sa mi vedel v týchto veciach vyjadriť, aj ohľadom toho Herša a tak ďalej. Dobre. Mm, Ďakujem veľmi pekne. pekne Ďakujem veľmi pekne, pekne Richardovi. Tak vočko, bolo tam viacej podnetov zo strany Richarda, neviem, že kde skôr začať teda. No já začnu tím, co si pamatuju. Eh, pamatuju si samozřejmě to nakonec. Já, ty, já jsem ty informace, že by chtěli eh, sebrat eh, masivně peníze z důchodových účtů, nebo aby si důchodci platili zdravotní pojištění, eh, aby eh, že teda ořežou školství a zdravotnictví a eh, třeba i důchody, tak já je zatím nemám. Konkrétně jsem, nenarazil jsem na žádnou konkretizaci. Richarde, eh, eh, pokud by si našel někde eh, nějaký linky, které to potvrzují, to, co říkáš, tak mi je pošle, já se na to rád podívám, Proto, protože mě unikají teďko i věci, které jsem dřív pokládal za nemožný, jako Předevčírem mi uniklo, že Viktorka prodala eh, eh jed, mladýho reprezentanta eh, z 21 do Hradce Královýho. To by, se, to by se mi dřív nestalo, ale uteklo mi to. Jo. Takže je to docela možný, E, po, potom tam byla záležitost e, na Merzheimer, Hersch, e, Jeffrey Sachs ohledně, ohledně vojenských otázek. Já si myslím, že tohle není úplně eh, to jejich doména a eh, narazil jsem na jeden článek u Herše, ten byl z května, eh, kde, kde něco takového zkoušel, ale to je docela stará věc, takže to nemá smysl. Ale jestli chceš eh, vědět víc o hodnocení vojenské situace, tak je to, je to podle mě o eh, Davisovi, o Ritrovi a ještě pár dalších takových a když mi napíšeš na moji adresu e, mailovou, tak já tě, já tě dám v eh, obratem linky, kde, kde je najdeš. Jo. A ty tu vojenskou situaci vysvětlujou, eh, řekl bych, dobře, A eh, anebo se teda obrať na kasu z Bely, kde pánové jsou na tohle specializovaní a budou o tom vědět víc než já. No a potom jo, tam bola, počko, a potom tam ešte no. bola e, tá výhrada, že zabudli sme na tých našich úbožiakov, on teraz konkrétne myslel tých našich slovenských e, ministra no. zahraničných vecí Blanára, ministra e, Kaliňáka, mm aj, ktorí tam naozaj prišli s tým Trumpom úsmevy podávania rúk a nakoniec e, vidíš vo výsledku nikto z nich e, nehlasovalo Slovensko, že by teda s tým nesúhlasilo, že je to, je to nereálny cieľ že teda to znamená krách, že teda to znamená vyťahnutie z vreciek ľudí, obrovské sumy peňazí, že to bude chýbať inde. Čiže mhm. ako toto kritizuje Richard, že však sa tam zaradili do, do dlhého zástupu úbožiakov aj tí naši. O vašich nehovoríme, vaši sú tam stabilne zasunutí, ale, ale že tí naši, ten Fico naozaj, že hovorí jedno doma, potom príde von, urobí opak, tak to tomu vlastne vytýka Richard. No já, e, vaši, víš, musíš, musíš vždycky srovnávat e, s něčím, anebo s někým. Jsi říkal, že naši, naši ubožáci. Eh, vaši ubožáci se nezviditelnili tolik jako náš, eh, náš hradní manekín. Jo? Ten byl zase dokonalý. Nevím, jak to dokázal, ale eh, podle zasedacího pořádku se dostal ke stolu číslo jedna, kde seděl hostitelský pár, to znamená holandský král se svou manželkou, paní královnou, a kde seděl samozřejmě taky Donald Trump. No a Donald Trump seděl po pravici krále a e, náš hradní manekín seděl po levici královny, to znamená nejčastější místa. On teda, e, holandský královský pár byl e, těsně před zájem toho samitu u nás v Praze, jo, na návštěvě. No a třeba si tam padli do voka, já nevím. Takže e, proč to zmiňuji? Protože e, ji všichni mají v živé paměti e, výrok tohoto našeho génia, který ještě než kandidoval na prezidenta, tak označil Donalda Trumpa za odpornou lidskou bytost, již by nepodal ani ruku na základě osobní zku, e, eh, zkušeností s ním. To, to jako takhle to vyjevil. A najednou s ním teda sedí na, nej, eh, na tom vrcholném setkání členských zemí na to u jednoho stolu. Já se divím, že mu, že mu ten, eh, ta odporná lidská bytost neskazila chuť k jídlu. Evidentně ne. Ale eh, zase na druhou stranu se nedivím tak moc, protože speciálně tenhle E, člověk s, e, s gumovým charakterem, tak e, musí mít opravdu kachní žaludek, jak říkala moje babička. Čili váš Fico, jo, váš Fico a Planára a Kaliňák nejsou nic ve srovnání s jistým agentem Pávkem. Tak no. vieš, no, on to má zase, ten váš Pavel to má natrénované, on už to trénoval v minulosti, že najskôr prenasledoval tam tých nebezpečných ano. kapitalistov a, a potom sa otočil a slúži kapitalistom a prenasleduje súdruhov teraz pre zmenu. Čiže no, on si to už v minulosti teda natrénoval, že on e, teda vie zmeniť názor, však nakoniec len hlupák nemení názory, takže tak ako v minulosti e, uznal, pochopil, ospravedlnil sa, však preto ho všetci zobrali na milosť od pána Svieráka počnúť za neviem kým končiac všetkými tými antiruskými a antisovietskými bojovníkmi, tak všetci mu tlieskajú a túto vec mu odpustili, lebo pán prezident e, sa naozaj úprimne kajal. Takže e, on to má natrénované, on zrejme aj pri tom Trumpovi pochopil, ako hlboko sa mýlil v čase, keď toto vyslovil. Vieš, to, to, hmm. verme v nápravu hriešníkov, Vlčko. No. Takže on sa napravil, pochopil, mhm. uznal. No, ja, jsem, já jsem z prostředí kde platí, že druhá šance se nedává. Já jsem v, no. v tom dělal posledních 20 let svého aktivního života. Tam opravdu, když uděláš chybu, druhou šanci ne, nedostaneš. No, tak vidíš, budeš muset si v tomto smere trošku poopraviť tie <laughs> svoje skúsenosti a hlavně nezobral si tiež do úvahy tú vec, že zrejme sa hľadal niekto najkrajší tam, kto bol, aby, aby teda zdobil pri tom páre holandskom, teda naozaj tam vybrali krásneho, ktorý sa na tej fotke jednotke bude vynímať. No takže možno, že aj toto za, ale, vieš, za, zahralo do karát. No, to fotok... Eh, hele, ty, si, <laughs> ty, jsi to myslel, ty jsi to myslel jako vtip. A, tak... ale, ono, ale, ale ono je to logický, jo. Ono je to logický, áno. No. Vieš, takže fotograf si tam dal, <laughs> že nie, nie je tam niekto krásny, na no tento váš manekín, nádherný, krásny, tak ste ho tam dali, lebo nie je to krásne. No už Donald asi krásny nie, ale to je zase kráľ, ten tam sedieť musí, Donald I, monarcha celosvetový, takže toho tam to je dám, jasné. A, a Pavel, kde príde, tam zdobí, no tak ho tam proste sa, cup, šap, ho tam dali, no. Takže tak takto to Ale to je teda obrovská škoda, že už nemáte toho, aby ta seděla taky. Možno aj toho Trumpa vysunula, hádam, nakoniec. <laughs> jo. Ne, tu, tu, tu, by, tu by určitě posadili vedle Trumpa Uh, jediný, a toto len teda, ako poviem, Richard má pravdu, že ako máš pravdu v tom, že dá sa byť niekde ako veľmi hlboko strčený a dá sa byť strčený, ale nie až tak veľmi hlboko. No tak to je, to je asi taký rozdiel medzi vašim a našimi. Uh, ale poviem, že ja súhlasím s Richardom, že naozaj, že zase sme raz videli, že jedno sa doma povie a iné sa v zahraničí spraví a schváli, však nakoniec toto kritizoval aj Andrej Danko potom, keď aj ohľadom Ukrajiny sme zase spravili nejaké veľké sluby a, a, a, a skutek utek, takže ja súhlasím s tým, čo Richard hovorí a tu chcem povedať a dostať sa k tomu, čo som, čím som končil ten svoj úvod, že hádam jediný, kto zakričal niečo o nahote ako v tej rozprávke Cisárove nové šaty, kdo sa o to aspoň pokúsil, bol Viktor Orbán ten tam prostě na tom samite zase bol ako taký samotný, osamotený bojovník, ktorý si medzi týmto týmto klpkom hadov, pokrycov, chudákov, lokajov, petolízačov a neviem ešte čo hnusné na nich povedať, ale všetko sedí, tak aspoň ako jediný si dovolil zakričať, že Rusko nie je žiadna hrozba pre NATO. To sú akože neuveriteľné veci, keď aspoň toto dokáže ten Viktor Orbán spraviť a napokon bolo to opäť Maďarsko kto zablokovalo, potom to bol myslím, že nejaký zase európsky summit o deň na to, kde sa teda jednalo o, o, o ohľadom Ukrajiny a jej vstupu do Európskej únie, tak Maďarsko to blokovalo, Slováci to neblokovali, hoci sme sa veľmi kasali, že tiež budeme, nakoniec my nie. Nakoniec to musel bloknúť Orbán a to bol dôvod kritiky Andrea Danka smerom k Robertovi Ficovi. Čiže ani nechcem teraz kritizovať vládu, však už to Richard povedal, ale toto chcem, chcem povedať, že ešte Vlčko, aspoň ten Orbán, aspoň ešte ten... Ne, Borisku, ne, ne, já nesouhlasím s tebou a nesouhlasím ani s Richardem v tomto, v tomto případě. Za prvne Orbán se v Hágu choval úplně stejně jako ti vaši eh, papáši, jo? Úplně stejně on stál taky v té řadě a taky zvednul ruku pro těch 5%. Vůbec, vůbec neodporoval. Jediný, který v tom hágu eh, dělal problémy, byl, eh, byl eh, Španěl mhm. Sanchez. Mm, to byl, ten, ten, ten byl jediný. Vy jste včera zvedli ruku proti zavedení 18. balíčku sankcí, kde vás Maďarsko nechalo ve štychu a Maďarsko naopak řeklo, ne zahájení přístupovým jednáním s Ukrajinou, kde jste vy zase byli sticha. Jo, čili, čili Slovensko eh, eh, na tom není hůř než Maďarsko a eh, nemáte, podle mě, nemáte svým představitelům co vyčítat. Borisku, na rovinu, jo, zeptám se tebe, protože ty budeš muset odpovědět. Richarda se ptám taky, byť odpovědět ne, nemůže, protože není připojený. Pánové, zkuste si představit, že jste na místě Roberta Fica a vedete slovenskou delegaci v Hágu. Za té atmosféry, která tam byla. Vy byste se chovali jinak, než se, než se choval Robert Fico a lidi kolem něj. Poctivě, poctivou odpověď. Já za sebe říkám, že ne. Že bych, že bych si taky netroufl v tom... Uh, a je jasný, co si myslím. Že, že bych si v té atmosféře a uh, v tom houfu co tam panovali a já už jsem byl členem, tak že bych dělal přesně to samý jako Robert Fico. Um. No, tak Borisku, co, úprimne ti, tak ja ti to poviem takto, že ak mám byť teraz úprimný, tak úprimne ti poviem, že ja by som to spravil inak, ale, ale musím k tomu dodať, in, že by som to spravil inak ako Robert Fico, že by som s nimi nesúhlasil, ale, ale nebol som v takejto situácii nikdy, závažnej, takže ľahko sa mi to z tohto miesta hovorí, ale čo chcem povedať. Ak by som v takej situácii bol a niekoľkokrát by som to na vlastnej koži zažil a cítil by som, aký je to veľký tlak a vedel by som, že tomu tlaku nie som schopný odolať, že by som sa to naučil, že by som to pochopil, tak by som nerobil také veľkolepé reči doma na Slovensku, lebo to potom ľudí provokuje a hnevá a už tých, už tých e, doma vyjadrených nejakých nádejí a potom veľkých sklamaní v zahraničí už je ich dosť veľa a tí ľudia sa začínajú hnevať. Čiže potom poviem, ak by som... Myslím si, že chcem povedať, že dokázal by som to urobiť tak, že by som sa tam postavil proti ním. Ale ak by to nešlo, tak by som si dával pozor na, tom, na to, aby som ľuďom nedával na Slovensku falošné nádeje. Aspoň, že by som to nejako trošku okresal tak, že nech nevznikne pocit, že ja tam idem niečo stopnúť a proti niečomu zahlasovať. Lebo potom, keď to poviem na Slovensku a robím opak, tak ja si tých voličov nahnevám, pohnevám. A toto sa proste deje. Ja to proste počúvam od tých ľudí, ktorí volili smer a hovoria, ja sám som z toho nešťastný, lebo ja im poviem, dobre, v poriadku, všetko sedí, ale že máte alternatívu. A kto? A prídu šialenci z progresívneho Slovenska. Čiže ja to všetko chápem, ja tomu rozumiem, vočko. Len hovorím, že potom treba ubrať nohu z plynu doma. Toto chcem povedať. Po, po rísku, politik musí vyhrať voľby. Jinak, e, e, jinak v té politice nemá co dělat. To je jedna poznámka. A druhá poznámka. Já opakuju, že Robert Fico, tím, že se postavil jako jediný přijetí 18. balíčku sankcí, kdy řekl, já proto zvednu ruku tehdy, až bude jasný, jak Slovensko získá plyn, který potřebuje, aby přežilo. Jo? tohle, to je, to je obrovská frajeřina. To si, to, si nedov, to si nedovolil ani Viktor Orbán. Zůstal v tom sám a za mě to je naplnění všeho, co slíbil. On hájí zájmy Slovenska. A já si myslím, že ta historka o tom Padišáhovi a, a Oslovi, tak e, že e, Robert Fico prostě jí přijal za svou a, a říká si Donalde Trumpe, kde budeš za tři roky. Hej, hej, áno, áno, áno. To je tá vec, ktorú som viackrát spomínal, ale až tak konkrétne sa k nej až teraz dostávame, že áno, je tu v hre aj tá možnosť a ona je veľmi reálna, že sa to proste len tak slúbilo a povedalo sa a každému je to jasné. Počujte, ono je to takto. Trump má druhé volebné obdobie. Podľa americkej ústavy už nesmie kandidovať na prezidenta. Aj keby chcel, nesmie. Už, už nikdy nebude prezident. On končí. Takže dohodneme sa mi tu takto. Zalepíme debilovi oči, je sprostý, to je nič. Zalepíme mu oči, slúbime veci a to bude všetko. Viete, do, počujete, čo bude za 10 rokov, v roku 2035, to nikto netuší. Čiže slúbte mu aj, aj 10, keď bude chceť kľudne, nie aj 10. Čiže áno, ja si osobne myslím, že, že takto je to vnímané, že takto to tí ľudia tam poňali a preto tvrdím, že ho majú za debila, za hlupáka a on sa z toho teší, lebo si myslí, že oni to myslia vážne. Ale, čiže áno, nemyslia to vážne, ale, ale je tam to, čo hovoríš ty. Lenže pozor, to, že to vy neberete vážne, to ešte neznamená, že to nemyslia vážne vo Washingtone a že keď bude treba, tak vám ukáže, ale pozrite, tuto vtedy ste sa tuto podpísali, tak žiadne také, že teraz vy tu budete po pol percente zvyšovať. Povedali sme do roku 2035, máme 2030 tak pekne ideme zvyšiť tie tak, ako sme sa dohodli na tej úrovni a to sa ľahko môže stať, vieš. A potom, potom aj ten Fico bude za to zodpovedný, že za to zahlasoval. No. Fico nemohl dělat nic jiného. Já jsem velký fanda Roberta Fica, protože podle mě má e, naprosto geniální e, čich pro to, kam až může zajít a e, jak, jak splnit, e, e, jak dosáhnout toho, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Obdivuju v tomto, v tomto směru schopnosti Roberta Fica a velmi vám ho závidím. Uh, pre objektivitu treba povedať, že áno, pri, pri tej nemohúcnosti tých šialencov, ktorých tam máš, pri, pri tej bláznovstve tých, tých ľudí, ktorí sú ochotní odstrihnúť sa definitívne od ruskej ropy a plynu a vedia, že to bude pre nich samotných katastrofa, ale spravia to pre ideologické nastavenie a pre tie všetky úbohosti, ktoré, o ktorých sme v ich e, prípade dnes večer hovorili, tak áno, pri tejto bande šialencov naozaj je Robert Fico jednooky medzi slepými, akože vyčnieva z, toho, z tohto radu a naozaj, ja to poviem za seba, on momentálne nemá na Slovensku alternatívu. No, nemá, nemá, proste je to tak, ale to je proste tak, že ani to nie je ideál, to treba tak brať, no nikdy asi ten úplne ideál nenájdeme, ale áno, pri, tom všet, pri tej všetkej úbohosti, ktorú tu máme a vidíme, a vidíme to, ako, ako hlboko môže byť niekto vtlačený do zadku Spojených štátov amerických, že, že ako taký rute si pod nich ľahne, no tak áno, tak pri týchto šialencoch Robert Fico naozaj vyčnieva. To zase treba pre objektív to naozaj uznať a na to treba myslieť asi aj keď budú voľby a, a všetko ostatné, že tak čo, tak, tak, tak dobre, tak Robert Fico vás nahneval, tak ten nie, tak kto teda? Tak necháme to teda tomu progresívnemu Slovensku a už potom posledný tu zhasne po týchto šialencoch. No. Dobre, ale to už tu skôr otázky, vočko do trikolóry. Jednak a jednak pozrieme na ten čas, no musíme končiť, máme pol, už mm. sa mhm. nám stalo štandardne, že tieto relácie nenaťahujeme. Nejaké mailiky prišli, zatiaľ to nie je nejaká extrémna, e, extrémne množstvo, však ono sa nám aj dnes, to sme ani ne, nepovedali a začali sa nám letné prázdniny, treba rátať s tým, že ľudia sa hádam práve počas týchto dvoch mesiacov dajú do takého kľudu, že možno, že budú lietať po dovolenkách a tak budú rozbehaní, rozlietaní, po, oddychovať budú, takže možno, že aj e, sa to prejaví v tom, že menej budeme aj tých mailov mať. A v každom prípade nejaké prišli a predpokladám a dúfam, že niečo sa urodí ešte aj počas víkendu. A ak to tak bude, že tých mailov bude dosť, tak určite na budúci týždeň v útorok v štandardnom čase o 9. hodine rannej si dáme listáreň a všetky tieto vaše maily tam vybavíme, prečítame, odpovieme. Takže Vočko, za dnešok ti ďakujem veľmi pekne. Maj sa do počutia. No, nemáš za co, bylo to fajn, já jsem se na to těšil, ty taky. A já si myslím, že maily přijdou. E, proto jsem taky, to byl jeden z důvodů, proč jsem vytáhl ten covid, protože kdyby posluchači na nic nereagovali, tak jsem si jistý, že ten covid mi dají vyžerat zase e, jako pořádně, jo, tu, tu zmínku o tom covidu. To určitě. Takže maily budou prostě na hmm. úterek. Mm, o tom jsem pevně přesvědčený. Takže děkuju, přeju tobě i všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. Eh, pěkný zbytek eh, pátku eh, a především pěkný začátek prázdně na dovolených. Užijte si je a potěší nás, když si najdete i o prázdninách čas si nás pustit zase někdy. Tak. Dobrou noc. Maj sa pekne, do počutia. Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa z Plzne, e, sa rozlúčil. Spolu s ním sa lúči z vansko štúdia aj Boris Koroni. Majte sa pekne do počutia a ak už ste to nestihli počas toho roka, tak aspoň skúste počas týchto dvoch <laughs> mesiacoch prázdnin, a teda samozrejme mnohí nemáte, však pracujete, dovolenky možno nemáte, ale